so much for this day and another opportunity to learn more about your nature and your character. And I just pray, God, that your Holy Spirit will be increased in this room and that you would just speak to Matt and um, whatever you have to say to him, God, I just pray that it'll just bring blessings upon our class right now. And I pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Okay, let's start with questions. So, 질문으로 시작할까요? Yeah, go ahead. What are we going to be going over today? <laughs> 오늘 뭐를 배울 건가요? Good, good start. We're, uh, we're going to look at uh, where we get into trouble. In other words, we could we could we could define it as heart problem. 예, 그래서 우리 마음의 문제가 어디에서 일어나는지 왜 일어나는지. Okay, other thoughts, questions? 또 다른 질문, 생각들. 제가 이제 하나님 인정하시니까 다른 사람들은 저랑 비교도 안 하고 그러니까 서로 비교해가지고 각자 개인의 사정이 있지 않은 생각에 제가 이렇게 좀 단단체도 이게 부족한 거고 다른 면에서 부족해서 이게 비하려는 생각을 하나님 인정하신다는 생각을 듣고 안 하려고 했어요. 근데 그렇게 되면 제가 다른 사람과 비교를 하고 있는데 네, 그거를 이제 자기 그 비교 때문에 And so, because before I thought that God was a fair God, that was why I thought that I shouldn't compare with others. Because if somebody's lacking of something, um, I'm lacking with something else. And so that's why I, th- I thought God is fair. And yeah. that's why I know that I shouldn't be comparing. But if God is not fair, that, does that mean that um, comparison is okay and that I should just be okay with being compared with others? Okay, let's talk about fairness and justice. 예, 그래서 공평과 공의에 대해서 얘기를 한번 해봅시다. Okay, so fairness presupposes there's limited resources. 예, 그래서 공평은 뭐냐면요. 자원이 제한되어 있다라는 그 전제 하에서 시작되는 거예요. Okay, so fairness says if there's a dollar, 그래서 예를 들어서 공평은 1달러가 있잖아요. It's only fair that you get 50 and I get 50 cents. 그럼 공평은 뭐냐면 내가 50전 50전 갖는 게 공평하다라고 얘기하는 거예요. Okay, so there is a there is a wanting to get the same amount. 그래서 똑같은 양을 갖는 거예요, 공평은. So justice presupposes limitless. 근데 공의는 뭐냐면요. 제한이 없다라는 것에 대해서 전제를 하고 있습니다. Okay, so if we say God is fair, 예를 들어서 우리가 하나님은 공평하다라고 얘기를 하면 What does that mean? 무슨 뜻이에요? So what would it mean if I said God is fair? What would that mean to you? 그래서 내가 하나님은 공평하시다라고 했을 때 그 여러분에게는 그게 무슨 뜻이에요? Give us all the same stuff. Give us all the same stuff. 하나님은 우리 모두에게 다 똑같은 걸 주신다라는 거예요. Now, this is going to be really confusing for you. 네, 혼란스러울 수 있어요. Do you have the same stuff? 똑같은 것을 가지고 있습니까? Now you've got a problem. 그럼 이제 문제가 생긴 거죠. Either something's wrong with God, 하나님이 뭔가 잘못됐거나, or we have to be the same. 아니면 왜냐하면 그렇지 않으면 우리가 다 똑같아야 되는 거예요. Now we've just entered into socialism. 예, 그게 바로 사회주의입니다. So now we say, now we have to take from the rich to give to the poor. 그래서 사회주의에서는 부자인 사람에게서 빼앗아서 가난한 사람한테 나눠주자라는 And anybody who's more educated than me must become less educated or give me what they have. 예, 그래서 교육을 많이 받은 사람도 그들이 교육받은 것을 나한테 나눠주거나 아니면 덜 교육을 받거나 해야 되는 거예요. it develops this really distorted view of reality. 그래서 현실에 대해서 사실 왜곡시키는 거예요. So what would it mean to be the same. 근데 똑같다라는 거는 어떤 의미일까요? Well, if I'm a white guy, 근데 내가 백인이면 I start to think like, well, everybody should be white 그러면 모든 사람이 백인이어야지라고 생각을 하는 거예요. and hairless, 음, 머리도 없어야 되고 can wear glasses. 안경도 다 껴야 되고 W- Where do you get to the sameness? 어떻게 우리가 어디까지 똑같아야 되는 건가요? What is the sameness? 똑같다라는 건 어떤 거예요? It's confusing. 그건 혼란스럽죠. Should everybody do a DTS? 그래서 모든 사람이 다 DTS를 받아야 된다. What does it mean? 무슨 뜻이에요? Okay. So when you read like when you read the Bible, 그래서 성경을 볼 때요. It says it gives you a parable and it says one man got one talent, one got five talents, and one got ten talents. 그래서 성경의 비유를 보면은 어떤 사람에게는 1달란트, 어떤 사람 5달란트, 10달란트를 줬다. Now you may think. 그럼 그렇게 생각할 수 있죠? That's not fair. 그 불공평하잖아. See, the problem isn't in the talents. The problem is how we think about the talents. 그래서 문제는 달란트 자체에 있는 것이 아니라 문제는 우리가 달란트에 대해서 어떻게 생각하느냐가 문제인 거예요. we think 우리가 생각할 때는 the person who got 10 talents is more favored, more loved, more valuable. 예, 그래서 10달란트를 받은 사람이 더 사랑도 많고 많이 받았고 가치도 더 많고 그리고 더 호의를 받았다라고 생각을 해요. But is, is that how God thinks? 하지만 하나님 그렇게 생각하실까요? No. 아니요. He doesn't think the more you have, the more you will be loved. 너 너가 많이 가질수록 너가 더 사랑도 많이 받는다라고 생각하지 않으세요. He doesn't care how much you have. 당신이 얼마나 많이 갖고 있는지에 대해서 하나님은 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않으세요. Why? 왜요? Because you're already made in his image. 여러분 모두가 하나님의 형상들을 지음을 받았기 때문이에요. So we have an infinite God. 그래서 우리에게는 무한한 하나님이 있어요. And he says, I'm going to give to each one of you a piece of myself. 그래서 너희 각 사람에게 내 자신의 일부분을 넣겠다라고 말씀하셨어요. Miracles. 기적들. Administration. 그리고 어떤 사람은 행정을 잘해요. Helps. 예, 그리고 도와주는 역할. Teachers. 교사들. Government leaders. 그다음에 정부 의원들. all the different lists. 다 여러 가지 리스트가 있어요. So what if you're a government leader and I'm a trash collector? 예, 만약에 당신이 정부에서 일하는 리더고 제가 쓰레기를 줍는 사람이에요. Does God view us differently? 하나님이 우리를 다르게 보실까요? Now, we, we can give one answer up here. 그래서 머리로는 우리가 대답을 잘해요. But then we also have an answer that comes from here. 근데 사실 우리 마음에서 생각하는 거는 달라요. Yeah. We feel differently about a trash collector than we do about a prime minister. 예, 그래서 총리를 생각하는 거랑 쓰레기 줍는 사람을 볼 우리가 마음으로 느끼는 거는 다르죠. Yeah. God doesn't. 하지만 하나님은 그렇지 않습니다. So he says, I will give each of you a gift. 그래서 하나님은 내가 너희 모두에게 각자 은사를 주겠다. A piece of myself. 내 자신을 나타내는 어떤 선물을 주겠다. So you are completely different from everybody else in this room. 그래서 당신이 이 방에 있는 다른 어떤 사람과는 다르다. Different. 다르다. So, would it do you any good to compare yourself with someone else who's different than you? 그러면 어차피 다른 사람이랑 비교하는 것 자체가 의미가 있을까요? No, because you would always be lacking. 왜냐면 그를 비교할 필요조차 없는 것은 왜냐면 항상 우리는 뭔가 부족하거든요. Do you see what I mean? Why? Because everybody's different from you. Therefore, you will be like no one else. Therefore, you're either always insignificant 예, 그래서 우리가 다른 사람과 각자 다 다르기 때문에 우리에게 있는 것이 다른 사람과 다르죠. 그렇기 때문에 우리가 비교하기 시작할 때는 항상 뭔가가 충분치가 않은 거예요. Or always better. 아니면 항상 나는 저 사람보다 우월해라고 생각을 하는 거예요. Neither one of them is biblical. 예, 하지만 두 가지 다 성경적이지 않습니다. You're just different. 그냥 다른 거예요. So the Bible is clear. 성경에서는 분명히 얘기하고 있어요. Do not compare yourselves a m o n yourselves. 서로 비교하지 마라. Because you're different. 왜냐면 다르니까. So you got a unique thumbprint. 예, 그래서 손 지문이 다 달라요. What if I said, Josh, what's your thumbprint like? 그래서 Josh 지문이 어때요? So I go, oh, you're different than me. 어, 나랑 다른데? What's wrong with you? 너 뭐가 문제야? Nothing's wrong with you. 잘못된 거 없죠. You're just different. 그냥 다른 거예요. But we'll talk about this more when we get to values. 근데 우리가 가치에 대해서 이야기할 때 더 나누겠습니다. Because now what we're doing is actually giving or taking value away based on difference. 왜냐면 우리가 다른 것을 통해서 우리 스스로 가치를 부여해서 비교를 하는 거예요. What I want to do is be challenged by people. 근데 좋은 것은 어, 우리가 다른 사람을 통해서 도전을 받는 거죠. I want how you love God to challenge me to love God more. 당신이 하나님을 사랑하는 모습이 나를 도전해서 내가 더 하나님을 사랑하고 싶어요. I want you to challenge me by how you live your life so I could go, wow, I see God in you and I want more of that God in me and I want to express him in my way. 그래서 당신이 하나님을 지금 경험하는 것을 보고 내가 도전을 받아서 아 나도 저렇게 살고 싶은데 나만의 방식대로 하나님을 만나고 싶다. Long answer, good question. 예, 굉장히 긴 대답이었지만 좋은 질문이었어요. y 하나님 나라에 가면 코로나 아니면 목사님 이런 공직자들이나 아니면 그냥 헌신도인 사람들이 하나님 나라에 가면 공평하게 상을 받는다고 결국은 그렇게 그건 아니나 갔다고 생각했는데 어떻게 공이 이루고자 하나님 명하는 나라에서 이제 하나님 나라에 있을 때 서로 양들을 나누게 되는 거잖아요. 그러면 나누게 된다고? 어, 불 네, 네, 그, 그래서 제가 듣낀 거는 하나님 나라 에 갔을 때그 하나님 나라에 공의가 있는데 그러면 이 지상에서의 만약에 공의로 주시다고 했잖아요. 그러면 내가 더 많이 받는 사람이 그들에게 복음을 전해야 되는데 복음을 전하지 못해서 그들이 복음을 접하지 못한 상태 하는 나라에 갔을 때는 결국 이거는 우리 탓인 거거든요. 그럼 그들은 하나까지 하고 올라가는데 그게 과연 이거 너무 어려워서 어려워 부분이 니까 So how he started was um, that um, um, I don't I don't fully <laughs> understand. 이해를 잘 못했어. But he was starting with um, when we go to heaven um, as ministers, like as um, pastors or missionaries and all of that because God is just, does that mean that our reward is different? Yes. But then the next question was <laughs> he's still explaining to the other <laughs> Koreans right now. Yeah. 정리를 좀 한 다음에 나한테 얘기해 줘. <laughs> Maybe he should organize his thoughts a little bit and then okay. I could translate it. so cute. okay, so we'll let that discussion go on a little bit. 그래서 Question? 계속 저기서 토론을 하시고요. 그 다음에. Okay, uh, about Abraham's mistakes. Yeah. So Abraham's mistakes. Yeah. Uh, So in Brazil, we have one phrase that says that God, God lines straight with crooked lines. I don't know if it makes sense. God lines straight yeah. with crooked lines, or bad lines, or wrong lines. So, <laughs> Okay, let me forget. Uh, everyone's made two or three mistakes, but let, let, let, us say about the two mistakes about life. So, can we say, can we to say that Abraham, his mistakes were part of his destiny? Yes. Like, he made mistake when he went to Egypt, and when he left, the Egypt, he was rich. Like, because his mistake to go to Egypt and lie there, when he left there, he was a really prospered man. So was like God using his mistake to make a good thing or maybe change through his mistake and do good things. So it's possible this happen like our mistakes So, so is it? So, the, so if, if we were to say, how do you deal with mistakes? Are mistakes a part of the will of God? 예, 그래서 질문의 핵심은요, 우리가 실수하는 것 자체가 하나님의 뜻입니까? My answer, short answer. 저 짧게 제 답변을 드리면 no. 아닙니다. We have the power to choose. 저희에게는 왜냐면 선택권이 있거든요. The problem that you run into. 여러분이 부딪히는 부딪히는 문제에는 is you run into this idea that says God is the author of mistakes. 예, 왜냐면 우리가 아, 우리가 실수하는 것도 하나님의 뜻이야라고 얘기하면 그러면은 하나님이 실수를 처음부터 Then you get into the line of 실수의 thinking 작가이시다. 실수를 만드시는 분이다라고 that 얘기하는 거예요. says God is the author of sin. 그러면 결국에 그게 어떤 생각으로 이어지냐면 하나님은 결국 죄의 하나님이다라고 말, 말을 하는 거예요. Which is very dangerous ground. 근데 그렇게 생각을 하면요 굉장히 위험하죠. Because then God is not good. 그렇 왜냐면 하나님이 죄의 하나님이면 그러면 하나님은 선하신 분이 아닌 거예요. And it creates confusion for us. 그리고 그때 우리가 혼란을 겪는 거죠. We have the power to choose. 우리에게는 선택할 능력이 있어요. God is bigger than our choices. 하나님 우리의 선택보다 크십니다. Can he bring good out of them? 그 실수를 통해서 선한 것으로 바꿀 수 있습니까? Yes. 네. So a man may rape a woman. 그래서 한 남자가 한 여자를 성폭행해요. Is that good? 그게 좋습니까? On any standard. 어떠한 상황에서든지. No. 아니죠. The woman gets pregnant. 그 여자가 임신했어요. Can that be good? 그 임신한 것은 좋을 수 있습니까? Yes. 네. Can God use that child give to bring good out of a very painful horrible situation? 굉장히 흉악 흉측한 그 상황에서 나아진 아이를 통해서 하나님이 선하게 바꿀 수 있습니까? Yeah, so we don't have to fear our mistakes. So 우리의 실수에 대해서 두려워할 필요는 없어요. But neither do we want to make <laughs> mistakes. 하지만 그렇다고 우리가 실수를 남발해서는 안 되죠. What we want to do is let God bring life out of us as we grow up. 예, 우리가 살면서 우리 안에서 생명이 나오게끔 해야 되는 것입니다. Okay, other thoughts, questions? Did you have your hand up? Um, yeah, I don't want to complicate this even more, but um, when I was at church a couple weeks ago, just up the street, yep. um, the, I was talking to the pastor afterwards, and he told me that the plan of God and the plan of the devil runs parallel. What do you think about that? Is that like the same thing? Like you're getting into very dangerous grounds. Well, yeah. 네, 그래서. Give example of Joe. 그래서 하나님의 계획과 원세의 계획이 이렇게 평행선으로 같이 간다라고 어떤 이제 이 지역교회 목사님이 말씀하셨는데 그 생각조차 좀 위험한 생각입니까? 예를 들어서 하나님이 이제 욥을 시험하는데 원수를 사용한 것처럼 Now, these are all great questions. 굉장히 좋은 질문들이에요. And there's no simple answers. 그리고 사실 어떤 단순한 대답은 없어요. You will will spend the next 15 or 20 years of your life wrestling with good and evil. Who am I? How do we frame this? 그래서 선과 악 나는 누구이고 이거를 내가 어떻게 정리할 수 있을까 이 문제에 대해서 여러분 15년에서 20년 계속 씨름할 거예요. And even amongst very very brilliant men there is very very different opinions. 그리고 정말 너무너무 훌륭한 리더들도 이 부분에 대해서는 의견들이 다 다릅니다. So I'm not here to be the author of rightness. 예, 그래서 내가 내 말이 항상 옳아요라고 하는 게 아니에요. I'm here to model a way to love God with all of your heart and soul and mind and strength. 그래서 여러분 제가 모델하고 싶은 것은 여러분의 힘과 뜻과 이제 어, 의지를 다해서 감정을 다해서 하나님을 사랑하는 것을 제가 모델링하고 싶어요. Now, it's a great question. 굉장히 좋은 질문입니다. What do you do with evil? 악에 대해서 저희가 어떻게 할 수 있습니까? What do you do about the devil? 원수에 대해서 우리가 어떻게 생각해야 돼요? And there's some great questions connected to that. 그리고 거기에 관련된 좋은 질문들이 많죠. But device to say this. 예, 근데 제가 이렇게 말씀드리고 싶어요. God is bigger than the devil. 하나님은 원수보다 크시다라는 것. We don't believe in dualism. 저희는 어, 그 이중적인 것을 믿지 않아요. Equal bad, equal good. 예, 그래서 악과 선은 이렇게 동등하다. What we believe in is there is a God. 하나님이 계시고 who's bigger than all other beings. 어떠한 존재보다 크신 하나님. who's given all other beings a choice. 그리고 그 다른 모든 존재들에게 하나님은 자유의지를 주셔서 And 선택할 there's 수 있는. limitations on their choice. 근데 그들이 선택할 수 있는 것에 대한 제한이 있어요. But they do have a choice. 하지만 선택은 있습니다. And God is at work to bring good out of all of those things. 근데 하나님은 그 모든 선택을 통해서 좋은 것을 거- 것을 끄집어낼 수 있어요. And it's up to us to participate to be able to get that good. 그리고 그 좋은 것을 끄집어내는데 우리가 동참해야 합니다. Now, I actually know of a woman who was raped and she had a child. 예, 그래서 제가 아는 친구 중에 어, 성폭행 당해서 임신한 친구가 있어요. She wrote a story about it. It was a great story. 그리고 그것에 대한 이야기를 썼어요. And, and what we have to do is we have to go, wow, there are some really painful things in this world. 네, 저희가 어떻게 반응을 해야 되냐면 이 세상에는 정말 고통스러운 일들이 많다. And painful things have happened to us. 그리고 우리에게 그런 고통이 일어났어요. But the question is, 질문, 하지만 우리가 해야 되는 질문은 Is God bigger than it? 하나님이 그 모든 안 좋은 상황보다 크신 분이십니까? And can he bring good out of it? 그리고 그 모든 상황에 대해서 좋은 것을 선으로 이렇게 선으로 바꿀 수 있는 분이십니까? And the biblical answer 그리고 성경적인 해답은 is yes. 네. So God uses Satan. 자 하나님은 사단을 이용해서. So Satan wouldn't have wanted to put Jesus on the cross. 자 사단은 예수님을 십자가에 못 박히게 하고 싶지 않았어요. It was self-defeating for him. 왜냐면 그렇게 하는 게 오히려 사단이 패배하는 거였어요. But he, he's not so smart. 하지만 사단은 그렇게 똑똑하지 않았던 거예요. He's self-possessed. 예, 자기 자신에 대해서 너무 집중하고 있어서 He's consumed with hatred and jealousy. 그래서 자기 안에 증오와 질투심으로 가득 차 있어요. So he thought it was a chance to get a cheap shot at God. 그래서 오히려 예수님의 십자가 못 박히게 하는 것이 하나님을 공격하는 좋은 수단이라고 생각을 했어요. And God uses a cheap shot. To forgive us. 근데 그 공격한 그 수단을 통해서 하나님은 오히려 우리를 용서 해 주십니다. Because he's bigger than any cheap shot. 왜냐면 어떠한 공격보다도 어떤 시간보다 하나님은 크신 분이기 때문에. Okay? And that's why we have to keep going back to God and saying, God, what's your story? 그렇기 때문에 우리는 계속 하나님, 하나님의 이야기는 무엇입니까라고 저희가 돌아가야 돼요. Now, do I still have questions? 제가 아직도 질문이 있습니까? Of course. 그럼요. But I have to start someplace. 하지만 어디선가는 시작을 해야 되죠. And I start in a place that says God is big enough and God is good and that's where I'm going to work from. 그래서 제가 어디에서 시작했냐면 하나님은 선하신 분이고 하나님은 크신 분이다. 그래서 거기에서부터 모든 것을 시작했어요. But that's tomorrow's lecture and we'll get there. 예, 그게 저희가 내일 시작하는 어, 저희가 그 내용으로 내일 시작할 Any 거예요. other thoughts, questions? 다른 생각이나 질문 있으세요? We talk about like God being a God of justice, and like in our view of like justice, I believe that we review that if someone does something wrong, that they deserve punishment. Do you think that God gives out punishment to those that do wrong, or do you think that He just meets them with love? 예, 그래서 이제 우리가 공의, 정의를 생각할 때 누군가 잘못했으면 저 사람은 벌을 받아야 돼라는 게 우리는 정의라고 생각하는데 그다음에 하나님 입장에서도 누군가 잘못했을 때 벌을 주는 게 하나님의 어, 정의 공의이시니까 아니면 무조건 사랑으로 그것을 이제 해결해 주십니까? The Bible is very clear. 성경에서 는 굉장히 분명합니다. God i s righteous in all of his ways. 하나님 모든 일에 대해서 의로우신 분이에요. And justice is the foundation of his throne. 그리고 하나님 보좌의 그 기초는 공의입니다. I don't think we really understand his justice. 근데 우리가 공의에 대해서 정의에 대해서 이해를 잘 못하는 것 같아요. If we did, it would be terrifying. 왜냐하면 우리가 제대로 이해하면 정말 우리는 무서워서 벌벌 떨 거예요. The Bible is clear that there will become a day in which all people will be judged. 성경에서 분명히 말하는 것은 어, 심판 모든 사람이 심판받는 날이 있을 거다라고 얘기를 해요. And that will be a terrifying day. 그리고 그때는 굉장히 무서운 날이 될 거다. If we have allowed Jesus, 우리가 예수님을 to pay our justice. 우리를 대신해서 그 공의를 갚아주는 분으로 모셨다면 we will not be held accountable because he's already paid the price. 근데 이미 예수님이 우리 모든 잘못에 대한 대가를 지불하셨기 때문에 우리가 죄에 대해서 책임을 지지 않아요. if we have not allowed the price to be paid, 하지만 우리가 그렇게 예수님을 허용하지 않았다면, then we will stand before the sovereign Lord of the universe, and He will expose us for who we are, and justice will be required of us for our choices and how we've lived. 그렇다면 통치자이신 하나님 앞에서 우리가 언젠가는 심판대 앞에 서서 우리가 한 모든 죄에 대해서 이제는 대가를 지불해야 될 것입니다. 그 심판 날에는. That's the final judgment. 그게 최종 심판 날을 말하는 거예요. I think there are what we would call as a man sows he shall reap. 그리고 이제 뿌리는 대로 거둘 것이다라고 얘기를 또 합니다. So sometimes we confuse consequences with justice. 그래서 때로는 우리가 결과물과 그리고 공의를 헷갈릴 때가 있어요. There are consequences to your choices. 여러분이 어떤 선택을 하든지 거기에 따르는 결과가 있어요. If you have illicit sex, 그래서 여러분이 계속 성관계를 갖잖아요. If you are involved in multiple sexual partners. 그래서 여러분이 또 성관계를 여러 사람과 해요. There's a pretty good chance you'll catch a sexual disease. 그럼 그때 어떤 성적인 병에 걸리겠죠. Now, is that judgment? 그게 심판입니까? No. 아니요. It's just the consequences. 그냥 결과예요. 여러분 행동에 따른 결과. You eat bad food. 잘못 어, 안 좋은 음식을 먹으면. You'll have crappy health. 그러면 건강이 안 좋아요. Is that judgment? 그게 심판입니까? No. 아니요. But you eat refined sugar and, and put just crap in your system, you get a lot of crap out of your system. 근데 여러분 설탕 많이 먹고 그리고 안 좋은 음식을 계속 먹으면 그러면 안 좋은 게 나옵니다. See, the Bible is really clear. 참강 의사는 굉장히 분명해요. There are consequences to your choices. 여러분의 선택에 대한 결과들이 반드시 있어요. And those are not necessarily judgment, they're just consequences. 그것은 심판이 아니라 그냥 결과입니다. But there's not always consequences on this side. 근데 그 결과가 어, 지금 이 생에 잘 안 보일 수도 있어요. I may get away with some things. 그래서 우리가 잘못한 것에 대해서 그냥 이렇게 은근히 그거를 피할 수 있어요. But justice requires that I will pay pay for all things. 근데 공의는 뭐냐면요. 모든 것에 대해서 우리가 대가를 지불해야 된다라는 거예요. And the Bible is really clear. 그래서 성경에서 굉장히 분명히 말하고 있어요. Vengeance is mine, saith the Lord. 하나님이 말씀하시는 것은 복수는 나의 것이다. Okay, and we will all pay. 그리고 우리 모두가 대가를 지불할 거예요. But there is grace. 하지만 하지만 하나님이 우리에게 제공하시는 것은 은혜입니다. And when I walk into the grace that Jesus offers me in my life. 그래서 예수님이 우리에게 제공하는 그 은혜의 삶 가운데를 우리가 들어가잖아요. I don't have to live under the condemnation of the justice to come. 그러면 더 이상 다가올 그 공의에 대해서 우리가 정죄함을 느끼면서 살 필요가 없습니다. Okay? There's two things you you gotta study, you guys. 그래서 여러분이 꼭 공부해야 되는 두 가지가 있어요. You gotta understand the justice of God. 하나님의 공의에 대해서 여러분 반드시 이해를 하셔야 되고요. And you, you gotta understand the love of God. 그리고 또한 하나님의 사랑에 대해서 알아야 합니다. And justice is absolutely vital. 근데 공의가 굉장히 여러분에게 필요한 거예요. So you know, it's, you're not going to get it in a day lecture in a DTS. 네, 여러분 DTS에 하루 동안 강의를 받는다고 해서 다 이해할 수 있는 게 아니에요. You're going to get it in years of looking at, exploring. What does it mean that God is just to all? 모든 사람에게 하나님이 공의로우시다라는 뜻이 뭘까? 여러분 정말 몇 년에 걸쳐서 여러분이 스스로 이것을 이제는 찾으셔야 돼요. Okay. couple more minutes. Any other questions, thoughts, reflections? 또 질문 생각 있으십니까? Um, yesterday you said like God asked where man was because they were covered and because man has covered ourselves in darkness. Yep. So, what did you mean? Is that what you meant? Like God couldn't see us? No. Or you, you like? 그래서 하나님이 사람 아담에게 아담이 숨어 있었기 때문에 아담아 어디 있느냐라고 질문했을 때 그 뜻은 하나님이 정말 우리를 못 보고 계시다는 건 겁니까? That'll be today's lecture. So, look, so that's a great question. 이게 so 오늘 강의할 내용이에요. 네. Okay. Okay. So. Let me let me put a couple thoughts together about yesterday. 자 어제에 대해서 제가 생각 몇 가지를 나눌게요. Why do I link the fear of the Lord to context? 왜 제가 하나님을 경외하는 마음과 이 맥락을 연결시켜서 설명을 할까요? So we all operate from a storyline. 우리 모두는 어떤 이야기의 흐름 안에 있습니다. We all draw meaning from life. 우리 모두가 삶을 통해서 어떤 의미를 거기에다 담, 담죠. What does it mean to be human? 그래서 사람이라는 게 뭘까? What does it mean to be male? 그래서 남자라는 게 뭘까? Female. 여자라는 게 뭘까? What does it mean to be, you know, to, you know, any aspect of life? 그래서 삶의 어떠한 부분에 대해서도 우리는 의미를 부여하고 싶습니다. In the fear of the Lord says, God, you're the only one who sees the beginning from the end and can therefore define how I should live life in spite of everything that I see. 예, 그래서 하나님을 경외하는 마음은 뭐냐면요. 하나님, 하나님만이 처음서부터 이게 어떻게 진행되고 있는지를 아시는 분이고 그렇기 때문에 내 주변에서 경험하는 것과 상관없이 내가 어떻게 하나님의 시각으로 이 삶을 정의할 수 있습니까? Let me give you an example. 자, 제가 예를 들어 드릴게요. Let's say you are a young woman growing up in a in the Chinese culture. 그래서 중국 문화 안에서 자라는 젊은 여성이라고 한번 상상 상상해 보세요. And you grew up in a very traditional family. 굉장히 전통적인 집안에서 자라요. Older brother. 그래서 큰 오빠가 있어요. And you're the younger sister. 그리고 이제 여동생입니다. And your whole life. 나한 평생. Parents favored older brother. 부모님은 오빠를 더 좋아해요. Didn't favor you. 그리고 어, 당신은 좋아하지 않아요. You're a woman. 왜냐면 여자니까. And the underlying message is Your second class. 그래서 거기에서 계속 숨어 있는 메시지는 뭐냐면 너는 이제 2등급이다. The male is more important. 남자가 더 중요하다. And you watch other mothers abort women so that they can produce, you know, little, little girls so that they can have a, a male child. 예, 그리고 다른 엄마들이 그게 여아라는 것을 알면은 낙태하는 것을 계속 봐요. 남자를 낳을 때까지. And that's all you've ever known from all your family and cultural experiences. 근데 문화 안에서 가정 안에서 경험하는 게 그것밖에 없어요. Now what's the temptation to live your life like? from that view of life. 그러면 그렇게 삶을 봐왔으면 우리가 어떻게 삶을 이제 어, 보고 싶어하는 그 유혹이 뭘까요? How do you view yourself? 자기 자신을 어떻게 볼까요? Less valuable. 난 가치가 없다. You don't have any experiences. 왜냐면 다른 경험이 없으니까. You don't have anything that's happened to you where they say you are uniquely special. 너는 정말 독특하게 정말 특별한 애야라고 경험해 본 적이 없어요. Now, how do I view the world? 그러면 그런 경험을 가진 사람이 이 세상을 어떻게 볼까요? The way my culture and family taught me. So 나의 문화가 나의 가정 안에서 배운 게 그거밖에 없어요. feels normal. 왜냐 그게 너무 그것만 경험했으니까 그게 정상적인 거예요. But God comes to us. 근데 하나님은 오셔서 And he says this. 이렇게 말씀하십니다. It's not normal. 그 정상 아니야. It's broken. 그 깨어진 거야. It's dysfunctional. 그게 역기능적이야. Never my intention. 한 번도 나는 그렇게 의도한 적 없어. Male and female in the image of God. 남자와 여자 모두가 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. But now I, I, I go, well, but I don't feel valuable. 하지만 저는 가치롭게 느껴지지 않아요. I don't have any experiences. 그리고 저는 경험해 본 적도 없어요. Who do I believe? 누구를 믿습니까? Temptation? 유혹은 family and culture. 가정과 문화를 그냥 믿고 싶어요. They feel more real. 그게 더 그냥 실제적인 것처럼 느껴지니까. Faith is 믿음은요. Okay, God. You view life differently than we do. How do I see life from your perspective? 믿음은 하나님, 하나님은 분명히 이 세상을 다르게 보고 계시는데 그렇다면 제가 이제 하나님의 눈으로 어떻게 이 삶을 볼 수 있을까요? 그게 믿음입니다. And when he says to you, 그리고 그때 하나님이 여러분에게 This was my original plan. 이게 나의 본래의 계획이야. You are loved. 너는 사랑받는 존재야. You have a place in my heart. 너는 내 마음 가운데 자리를 잡았어. Okay, now I have a choice. 그때 우리에게 선택이 있습니다. Walk into the story that God tells. 하나님 말씀하시는 그 이야기에 우리가 들어가거나 Or listen to the story of my family and my culture. 아니면 우리 가정과 문화가 말하는 그 이야기 속에서 살고 있으니까 Choice is yours. 여러분이 선택하는 거예요. He's not going to make the choice for you. 하나님이 대신 여러분을 위해서 선택하지 않아요. This is the battle that we're in. 그게 우리가 속한 전쟁입니다. How do I view life with God's perspective? 하나님의 시각으로 내가 어떻게 우리의 이 삶을 볼 수 있을까? We're to have the mind of Christ. 우리가 그리스도의 생각을 어떻게 가질 수 있을까? Just a thought. 그냥 생각입니다. Okay, let's go. Let's continue on. 계속 진행할게요. Uh, can you turn the TV on? look at heart problems. 그래서 마음의 문제들을 한번 볼게요. So Proverbs 19:3 the foolishness of man subverts his ruins his way and his heart rages against the Lord. 예, 그래서 사람의 어리석음이 어, 그 길을 망가뜨리고 그의 마음은 하나님을 향해서 분노하고 있어요. And then Jeremiah says, Cursed is a man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? 예, 그래서 사람들은 하나님께 말하기를 어, 사람의 힘을 믿는 것은 그것 자체가 저주이다. 그들의 마음은 하나님 앞으로 돌, 이제 돌이켰고 어, 사람 사람의 마음을 믿는 것은 가장 어, 속임 당하기 쉬운 것이다. There's a quote by Henry Nowen. Henry 노엔이라는 분이 쓰신 어, That, that uh, I really like. 제가 굉장히 좋아하는 부분입니다. So let's see if we can get through this. For most of my life, I have struggled to find God, to know God, to love God. I have tried hard to follow the guidelines of the spiritual life, pray always, work for others, read the scriptures, and to avoid the many temptations to dissipate myself. I have failed many times, but always tried again, and even when I was close to despair, Now I wonder whether I have sufficiently realized that during all this time God has been trying to find me, to know me, and to love me. 그래서 저의 삶의 대부분 나, 내가 실험했던 것은 하나님을 알려고 하나님을 사랑하려고 하려고 그래서 여러 가지 규정들을 내가 영적인 삶을 살기 위해서 지었습니다. 그래서 기도도 많이 했고 다른 삶에서 일하고 뭐 말씀도 많이 보고 그리고 다른 어떤 유혹도 다 물리치려고 했습니다. 굉장히 많이 실패했고 그, 하지만 그래도 나는 계속 시도하려고 했지만 그때마다 나는 낙심할 수밖에 없었습니다. 있습니다. 하지만 제가 결국에 깨달았던 것은 내가 그렇게 노력하는 동안에 하나님이 하시는 것은 나를 찾으려고 나를 알려고 나를 사랑하려고 노력하고 계셨던 것입니다. <laughs> So we got to ask the question, what's the problem? 그래서 우리가 물어봐야 되는 것은 문제는 무엇입니까? What is the challenge for us? 우리가 가지고 있는 도전이 뭐예요? Now he he uh, asks he changes some questions. 그래서 질문을 이렇게 좀 바꿨어요. The question is not how am I to find God, but how am I to let myself be found by God. 그래서 질문은 내가 어떻게 하나님을 찾을 수 있습니까가 아니라 내가 하나님으로부터 하나님이 나를 찾을 수 있도록 내 자신을 어떻게 내어 넣어드릴 수 있습니까?라는 거예요. See the the presupposition for this first question. 그래서 이첫 번째 질문에 대한 전제는요. is God is hiding. 하나님은 숨어 계신다. And we have to find him. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 찾아야 된다. That's the presupposition. 그게 이 질문이 전제하고 있는 거예요. Okay. And and most of us actually believe that. 그리고 우리 많은 사람들은 그걸 믿어요. There's kind of this idea, you know, with a guy in a backpack and he's kind of trudging along and he's going, "Well, man, I'm looking for God." 그래서 우리가 상상하는 그림은 한 남자가 배낭을 메면서 전세를 다니면서 나는 하나님을 찾고 있어. 하나님 어디 계실까? We're tempted to go, Oh, what a spiritual journey you're on. That's great. I hope you find him. 아, 그게 얼마나 영적인 여정이야. 너무 멋있다. 잘해봐. Look under every rock. Look and you know, look in the dark closets, and maybe you'll discover God. 그래서 그 장롱 속에서 어떤 바위 밑에서 하나님이 숨어 계실지도 몰라. 한번 잘 찾아봐. And that's the question that we often ask. 근데 우리가 자주 하는 질문이 그래요. Why? Because it's God who's hiding and we're the ones who are doing the searching. 왜냐면 우리가 찾고 있고 하나님 그냥 숨어 계셔라고 생각을 해요. But what if we change the question? 근데 우리의 질문 자체를 바꾸면 어떨까요? What if we said, how am I to let myself be found by him? 하나님이 나를 찾을 수 있도록 내가 어떻게 해야 될까? Is that more biblical? 그게 더 성경적입니까? Then he asks another question. 그리고 나서 또 헨리가 이렇게 질문을 해요. The question is not How am I to know God? 그래서 질문은 내가 어떻게 하나님을 알 수 있을까가 아니라 But how am I to let myself be known by God? 하나님이 나를 알 수 있도록 내가 어떻게 할 수 있을까? Again, the presupposition of the question. 예, 그래서 여기 이 질문에서 또 전제하고 있는 것은요. God's hiding. 하나님은 숨어 계시고. We gotta find Him. 내가 하나님을 찾아야 돼. How do I know God? 내가 어떻게 하나님을 있을까? Versus I'm hiding and it's God that's trying to find me and I'm the problem. He's not. 그래서 우리가 어떻게 생각을 해야 되냐면 내가 숨어 있고 하나님은 나를 찾으려고 하시는데 그렇기 때문에 문제는 나지 문제가 하나님이 아니야. And then he asks t third question. 그리고 세 번째 질문은 이렇습니다. And finally the question is not how am I to love God? 내가 어떻게 하면 하나님을 사랑할 수 있을까가 질문이 아니에요. But How am I to let myself be loved by God? 하나님이 나를 사랑할 수 있도록 내가 어떻게 할 수 있을까? Now questions are really important. 질문은 굉장히 중요합니다. Because questions lead to expectations. 왜냐면 질문을 통해서 우리가 어떤 기대감을 가져요. They're they're the uh, a framework for looking for something. 그래서 뭔가를 찾는데 이렇게 틀을 제공해 줍니다. Let me give you an example. 제 예를 들어 드릴게요. So don't say out loud, but look around the room and see where are there red things. 예, 그래서 여러분 주변을 살피지 말고요. 어, 빨간색이 어디 있을까라고 한번 질문해 보세요. So take a second, look around the room. Where are there? 지금 잠시 이제 한번 이렇게 둘러보세요. 빨간 게 어디 있어요? Okay. Now close your eyes. 이제 눈을 감으세요. 다들 눈을 감으세요 이제. Okay. Now with your eyes closed, tell me. 이제 눈을 감은 상태에서 초록색은 어디 있어요? Probably somewhere. We know in theory there's green plants out there, but you can't really tell me where there's green things in the room. Why not? 그래서 이론적으로는 우리가 초록색이 어디 있는지는 알지만 진짜 어디 있는지는 우리가 모르죠. 왜 그럴까요? Because you're looking for red. 왜냐면 빨간색을 찾고 있었기 때문이에요. And when we ask the question, how am I to love God? Where's the emphasis? 예, 그래서 어떻게 사랑할 수 있을까 할 때 어디에 강조를 두고 있어요? I have to love God. 내가 하나님을 사랑해야 돼. In order to be loved by God. 내가 하나님을 사랑해야지만 하나님의 사랑을 받을 수 있어. Completely different emphasis. 굉장히 강조하는 게 다르죠. You want to put it up here? Yes. Thank you. All right, so then he finishes with this. I'm beginning now to see how radically the character of my spiritual journey will change when I no longer think of God as hiding and making it as difficult as possible for me to find him, but instead as the one who is looking for me while I am doing the hiding. 그래서 내가 나의 영적인 그 영, 여정 안에서 나의 모든 성품을 과격하게 바꿔준 것은 내가 더 이상 하나님이 숨어 있고 내가 하나님을 찾는 것이 얼마나 불가능하다라는 것을 생각하는 것이 아니라 이제는 내가 숨어 있는 사람이고 그분이 나를 찾고 계신다는 것으로 내가 나의 생각을 바꿔준다 i s your problem. Your, your mic's not good. We lost your mic. Mic. 기술원. Your Honor. Okay. Okay, so notice the shift. 그래서 이제 어떻게 바뀐지 아세요? One framework. 그래서 하나의 틀이 있었는데. We look good. 그래서 하나의 틀에서는 우리가 굉장히 이렇게 좋게 보여요. God's hiding. 하나님이 숨어 있는 거야. We have to find him. 내가 하나님을 찾아야 돼. Another framework. 근데 다른 그 틀을 보면요. God's looking for us. 하나님이 우리를 찾고 있고 We're high. 우리가 숨어 있는 거예요. We're just 그게 더 성경 어떤 게더 성경적일까요? Let's go to Genesis. Okay, we'll start in the last verse of chapter 2. 예, 그래서 창세기 2장의 마지막 구절 한번 보, Now this is God's standard. 이게 하나님의 기준이에요. It says, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. 그래서 남자와 여자가 둘 다 벌거벗고 있었는데 그 부분에 대해서 전혀 부끄러워하지 않았어요. Now you guys with a um, visual memory. Don't get hung up on the word naked. 예, 그래서 벌거벗었다라는 것에 대해서 너무 지금 어, 얽매이지 마세요. What God is saying to us is 하나님이 우리에게 말씀하시는 것은 they're vulnerable. 그래서 굉장히 연약한 상태에 있는 거예요. And there's no shame. 그래도 수치감이 없다. Wow. That's the standard. 그게 하나님이 정하신 기준이에요. That's the original purpose of God in creation. 하나님이 창조하셨을 때 하나님 본래의 계획이 바로 그랬던 거예요. So for me, now this is the last verse of chapter 2. 이게 2장의 마지막 구절이에요. I think this is the height of creation. 그래서 창조물 중에서 가장 이제 탁월한 존재들이 나온 거죠. God says Look at the relationship of a man and a woman, how there is no shame and there's vulnerability. And he gets a big smile on his face and he says, Yes. 그래서 남자와 여자를 창조하고 나서 두 사람이 벌거벗었는데 전혀 수치감이 없어요. 근데 그거를 보면서 하나님은 내가 원하는 게 바로 이거야라고 말씀을 하시는 거예요. Now, if you if you don't understand this, the rest of the Bible is going to be really confusing. 근데 여러분이 이 부분을 이해를 못하면 성경의 나머지 부분들은 헷갈릴 수밖에 없어요. What do I mean by that? 제가 무슨 뜻일까요? It means simply this. That is God's purpose. 이게 하나님의 본래의 계획이에요. From the very beginning. 태초서부터. It still is His purpose today. 그리고 오늘에도 그게 하나님의 본래의 계획입니다. Our relationships would be rooted in transparency and in vulnerability with no shame. 우리가 갖는 모든 관계들이 하나님 앞에서 서로 투명하고 연약한 상태에서 하지만 그럼에도 불구하고 수치감이 없는 그런 관계가 하나님이 본래 계획했던 관계들이에요. Now it's still His purpose today. 지금도 하나님 계획하신 거예요. 거예요. But we live in a different world. 하지만 우리는 다른 세상에서 살고 있죠. Because Genesis 3 follows this. 왜냐면 그 바로 이어지는 게 창세기 3장이니까. And that's a key verse for us. 그리고 Verses 7 through 14. 예, 7절에서 14절이 핵심 구절들입니다. Now watch what happens. 어떤 일이 벌어지죠? Serpent comes. 그래서 뱀이 와요. Misleads them. 그래서 그들을 잘못 인도합니다. They rebel. 그래서 하나님 앞에서 반역해요. They knew they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. 예, 그래서 갑자기 자기들이 벌거벗은 것을 알고 무화과 잎을 따서 옷을 만든 다음에 자기의 그 수치스러운 부분들을 가렸습니다. First result of sin. 죄의 첫 번째 결과가 바로 이래요. Hide. 숨는 것. Cover. 자기를 덮는 거예요. Protect. 자기를 자기 자신을 보호하는 거. Who's doing the hiding in Genesis? 창세기에서 누가 숨고 있는 거죠? God or us? 하나님이 숨고 있으니까 우리가 숨고 있으니까. So they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. 그래서 하나님의 에덴 동산에서 이렇게 거닐고 있는 소리를 들었어요. And the man and his wife hid themselves. 그래서 남자와 그의 아내가 숨었습니다. Now let me let me talk about this for a second. 자 잠시 이 부분에 대해서 나눌게요. God gave you and I this really cool gift. 하나님은 여러분과 저에게 굉장히 좋은 선물을 줬어요. And the gift is the capacity to to defend ourselves. 그래서 그 선물은 뭐냐면 우리가 우리 자신을 방어하는 거예요. And it's really a cool gift. 굉장히 좋은 선물입니다. Now, when the serpent came to Adam and Eve, 근데 그 뱀이 아담과 하와에게 다가갔을 때, what should they have said? 그들이 뭐라고 대답을 했어야 됐을까요? She's got this gift. 하와에게 이 방어라는 선물이 있어요. It's a really cool gift. 굉장히 좋은 선물이에요. What should she have said? 그러면 하와는 뭐라고 대답을 했, 했어야 됐나요? Get out my face. Yeah. 어, No. 나가라. See, that's, that's good use of the gift. 예, 그래서 아니 싫어라고 했어야 되죠. My space, 이게 내 공간이야? my garden. 나, 내 동산이야? No. 안 돼. Good gift, 좋은 산물이에요? good use. 그러면 좋게 사용한 거죠. Really important to hear this. 그래서 여러분 이것을 듣는 게 굉장히 중요합니다. good gift. 좋은 산물이에요. Can you defend yourself? 여러분이 여러분 자신을 방어할 수 있습니까? Yeah. 네. Why? 왜요? Because you have the, capacity to say no. 여러분이 안 돼, 싫어라고 말할 수 있는 능력이 여러분에게 주어진 거예요. So Eve should have said to the serpent. 그러면은 하와는 뱀에게 이렇게 얘기했어야 돼요. I'm already made in the image of God. 나는 하나님의 형상대로 지음을 받았어. No. 싫어. Adam should have said to Eve. 그리고 아담이 하와에게 이렇게 얘기했어야죠. You created a mess. 너 이렇게 어떻게 일을 이렇게 만들었어? I'm terribly sorry. 어 너무 미안해. It breaks my heart. 근데 마음을 너무 아프게 해. No. 하지만 안 돼. Good gift. 하나님이 주신 좋은 선물이에요. Now. What happens to the gift? 근데 그 선물이 이제는 어떻게 사용되어지죠? What are they protecting themselves from? 무엇으로부터, 무엇으로부터 자기 자신을 보호하고 있습니까? What, what are they doing here? 여기서 지금 뭐 하고 있는 거죠? They're protecting themselves. from God. 무엇으로부터 자기 자신들을 보호하냐면 하나님으로부터 자기 자신들을 보호합니다. Because now God has become the one who exposes and there is no joy in being vulnerable. 왜냐면 갑자기 하나님이 나의 그 연약함을 드러내시는 노출시키는 분이고 나의 벌거벗은 게 이제 너무 갑자기 수치스러운 거예요. 연약한 상태에 그것을 보이고 싶지 않은 거예요. Is the tree evil? Is it a mystical evil tree? 예, 그래서 그 선악과가 어떤 심리적인 나쁜 나무입니까? No. 아니요. Could have been a tomato bush. 그게 어떤 토마토 열매였을까요? God basically says to Adam, 하나님은 아담에게 This is your garden. 이게 너의 동산이야. This is my garden. 그리고 이게 내 동산이야. I have one tree in my garden. 그래서 내 동산에는 나무가 하나밖에 없어. All of this is your garden. 근데 이 나머지는 다 너 거야. Now, the original garden was huge. 근데 에덴 동산이 원래는요 엄청 컸습니다. God's garden 하나님의 동산은 very small. 굉장히 작아요. What did he say? 하나님이 뭐라고 했어요? To Adam. 아담에게 뭐라고 말씀하셨나요? Adam and Eve. 아담과 하와. This is yours. 이게 다 너 거야. This little garden. 이 작은 동산. Is mine. 그건 내 거야. Don't steal from me. 그래서 내 거 훔쳐가지 마. Your trees. Big Island. 너 너의 나무들은 이 비가일랜드만큼 이렇게 많아. Whole island is our garden. 이 모든 이 섬 자체가 우리의 동산입니다. God's garden. 하나님의 동산. One little plumeria tree. 이 나무 하나예요. Don't steal from it. 그, 그 나무에서 훔치지 마. Now is the tree evil? 그 나무 자체가 악합니까? You got to answer this clearly. Is the tree mystically evil. 이 나무가 신비적으로 어떤 악한 나무입니까? Is evil outside of us or inside of us? 악이 우리 밖에 있습니까? 우리 안에 있습니까? Inside. Now, if you say both now, we have a problem. 예, 두 가지 다 얘기를 하면은 위험한 거예요. No, no, no, no. 그래서 악이 우리 안에 있다라고 얘기하면 하나님이 우리를 악한 상태로 창조했다라는 얘기 하는 거라고 이삭은 얘기하고 있어요. We got to think through this. 예, 우리 한번 잘 생각을 해봐야 돼요. Temptation. 유혹은 is to say evil is out there. 악은 저 밖에 있어. The tree is evil, and if I eat the fruit, this evil fruit possesses me. 예, 그래서 악은 저 나무에 있고 내가 저 열매를 따면 내가 갑자기 이렇게 막 악한 사람이 돼. Good desire. 저 열매를 먹고 싶어하는 그 열망함이 저희 안에 있진 않아요. 매우 자식같이 않았요 어떤 열매든지 다 먹을 수 있어요. Anything wrong with that? 그게 열매를 따먹는 게 잘못될까요? 그 먹고 싶어 하는 열망 자체는 잘못된 게 아니에요. 근데 열매를 훔치는 것. Right desire. 그게 좋은 겁니까? Wrong expression. 예, 열망 자체는 괜찮지만 우리가 아. 열망하는 것 자체는 괜찮지만 우리가 따먹는 행동은 잘못된 거죠. So we have these desires. 우리 안에는 어떠한 욕구들, 열망함들이 있어요. God given healthy desires. 하나님은 우리에게 건강한 그런 욕구들을 줬어요. Eat fruit. 열매를 따먹는 거. Enjoy the garden. 그래서 되게 에덴 동산을 즐기는 거. But if there is no tree that we can choose from and it's not our own, then we're, we've lost the choice of evil. 예. 근데 만약에 우리가 따먹지 못하는 그런 나무가 그러니까 없었더라면 우리가 선택할 수 있는 그 기회 자체가 없어지는 거죠. So God gives us a choice. 그래서 하나님은 우리에게 선택을 주십니다. he says simply this. 그리 이렇게 말씀하세요. The whole island is yours. 이 모든 이 전체 섬이 너 거다. This tree is mine. 저 나무만 내 거야. Healthy desire. 그래서 건강한 욕구는 choose this. 그래서 이 큰 섬에서 골라 There's boundaries for your choices. 여러분 선택에는 반드시 경계가 있어요. Do not choose this. 이것만은 선택하지 마. Healthy desire. 건강한 욕구이지만 Wrong choice. 우리가 선택을 잘못한 거예요. Now, this happens all the time. 이게 항상 일어나는 일입니다. And you can even see it in Eve. 하와에게도 마찬가지예요. because Eve goes. So 하와는, somehow Adam and Eve have a discussion. 아담과 하와가 이렇게 서로 얘기를 합니다. We don't know what they say. 뭐라고 얘기한지는 몰라요. And then the serpent comes, comes to Eve and he says to her, Eve, hey baby. 그래서 뱀이 하와에게 나타나서 어 하와. You'll be like God. 어, 너 하나님처럼 될수 있어. And what was Eve's response? 그때 하와의 대답은 어땠죠? She says, "You shall not eat it." 그래서 먹어서도 안 되고. And then she adds. or touch it. 그리고 덧붙 자기의 말을 덧붙여요. 만져서도 안 된다. Now does God say anywhere you can't touch it? 근 하나님이 어디에 그 성경에 보면은 만지지 말라라고 얘기한 적 있어요? No, but she adds to it. 근데 하와는 자기의 말을 덧붙여요. She wants to make the rule. 그래서 자기가 규정을 만들어 버리는 거예요. Evil tree. 그래서 저건 악한 나무야. If they'd had kids, it might have sounded like this. 그래서 만약 애들이 있었으면 이렇게 얘기했을 거예요. Don't look at the tree. 그 나무 쳐다보지도 마. Because the tree is evil. 왜냐 그 나무는 악해. And then after a while, they'd had a fence around the tree with guards. 그리고 나서는 아마 나무 주변에 울타리를 쳐서 경호원까지 붙였을 걸요. And they'd say, nobody can cross this barrier upon penalty of death. 그래서 이 울타리를 넘지 마세요. 넘으면 죽을 겁니다. Evil tree. 이건 악한 나무예요. And then that wouldn't be enough. 근데 그것도 충분하지 않아서 Then they would create culture. 그러고 나서 문화를 만들어 버려요. How to protect themselves. 어, 우리 자신을 어떻게 보호할 수 From the 있을까? evil tree. 그 악한 나무로부터 우리를 어떻게 보호할 수 있을까? 문화를 만들어 버립니다. The whole time. 그리고 그 모든 그 과정 Missing 동안에 the point. 그래서 제일 중요한 것을 놓쳐버린 거예요. The problem isn't the tree. 문제는 나무가 문제가 아니에요. Problem 문제는 is our heart. 우리의 마음이 문제입니다. It's what religion does. 그게 종교가 하는 거예요. So even with rape, let's just say the desire of rape is sex. Yeah. But sex is good. It's a yeah. good desire. There's no evil. It doesn't have a healthy counterpart to it. But the expression of it was wrong. Yeah, it's power and control. Rape is simply power and control. 예, 그래서 성학대에 대해서도요. 이제 우리가 상관계를 갖고 싶어 하는 것은 건강한 욕구입니다. 하지만 그것을 잘못 상대방을 잘못 공격한 것은 그 행동 자체가 악한 거죠. 그렇기 때문에 성학대하는 것 자체는 우리가 이렇게 어떤 파워와 통제를 하고 싶어 하는 욕구로부터 더 나오는 거예요. So how about this? Yeah, go ahead. 신약에서 하나님은 예수님은 마음으로 지은 그런 So in the New Testament, Jesus talks about if you commit adultery in your heart, that means that you have committed adultery. Yeah. yeah. For out of the heart flow evil things. 왜냐면 우리 마음으로부터 악한 것이 나온다라고 성경에서는 얘기하고 있어요. So the Jews developed this great religious view. 그래서 유대인들은 굉장히 좋은 종교적인 어떤 견해들을 만들었어요. Wash your hands. 손을 씻어야 된다. Wear certain clothes. 그래서 어떤 옷을 특별히 입어야 된다. Bow in a certain way. 그리고 이런 방식으로 절해야 된다. Little dangly hair coming down. 그리고 이렇게 머리를 이렇게 따야 된다. Yes, if I do these things, 자, I'm good. 어, 내가 이렇게만 하면 나는 잘한 거야. 좋은 사람이야. Right through it. 근데 예수님은 그 부분에 대해서 반문하죠. He says, you guys, food's not the problem. 얘들아, 먹는 게 중요한 게 아니야. It's not evil. 먹는 거 음식 자체가 악한 게 아니야. Now, it may not be healthy for you, but that's not the evil we're dealing with. 그래서 그 음식이 건강하지 않을 수 있지만 그것 자체가 악이 아니야. 그게 문제의 핵심이 아니야. Because what he's trying to do is get us back to I'm the problem. 왜냐면 예수님이 우리가 보기를 원하시는 것은 문제는 내 마음입니다. You ready? 준비되셨어요? You're as spiritual as you want to be. 여러분은 여러분 원하는 만큼 영적인 존재예요. God's already paid the price. 하나님은 이미 대가를 지불하셨어요. He's already sent the, the comforter, the Holy Spirit. 그리고 위로하는 자 보혜사 성령을 이미 보내 주셨어요. He's done everything he can do. 그래서 할 수 있는 모든 것을 다 하셨습니다. We're the ones who are hiding. 숨는 사람은 우리예요. Because what we got to deal with 왜냐면 우리가 다뤄야 되는 것은 is our heart. 우리의 마음입니다. And that is terrifying. 그리고 그게 진짜 무서운 거예요. If you go to some parts of the world, 여러분 세상에 어디를 가면요. You see women full black all the way down. 예, 그래서 머리 끝서부터 발끝까지 이렇게 검은색으로 덮는 그런 복장을 봅니다. What's the rationale for? 그 왜 그렇게 하나요? Women should be covered. 여자들은 because we don't want men to sin. 여자들은 숨어야 돼. 왜냐면 남자들이 죄를 짓게 하, 하면 안 되니까. Women are the problem. 그러니까 문제는 여자들이야. Cover them. 그러니까 다 덮어. Evil. Now we can, we can look at them and go, oh yes, bad people. 그래서 우리는 그들을 보면서 아, 저 나쁜 사람들 얘기할 수 있어요. We do it in every one of our denominations. 근데 우리 교단에서 다 마찬가지로 합니다. We even do it in YWAM. YWAM 안에서도 그래요. We want an external standard. 그래서 어떤 외향적으로 보는 그 기준을 원해요. And God wants us to work from the inside. 근데 하나님이 원, 원하시는 것은 마음으로부터 너가 변화돼야 된다. First question God asks. 그래서 하나님이 하시는 첫 번째 질문. Where are you? 너는 어디 있느냐? Yeah, the external standard that you had mentioned, um, what comes to mind is Romans chapter 14, where Paul talks about how some people have more freedom in certain things, and that was making their the others around them stumble. Yeah. So if I have more freedom in something and I'm fine with what I wear, but it makes somebody else stumble, should I be more concerned about their sin, the sin in their life and their stumbling, or creating an external standard where it doesn't matter what I wear because I'm free to wear it? 예, 그래서 er 예, 그래서 이제 예를 들어서 로마서 14장에 보면 바울은 나는 자유하지만 내가 있는 것을 통해서 다른 사람이 시험들린다면 그렇다면 내가 나의 복장을 저 사람을 위해서 내가 조심해야 되는 거 아닙니까? 하지만 우리가 또한 그냥 내가 입고 싶은 대로 입어도 돼라고 그냥 그렇게 살아도 되, 됩니까? Yeah, it's great. It's it's the dilemma of the New Testament. 그게 신약 성서의 딜레마예요. My freedom. 나의 자유. But Paul's pretty clear about it. 근데 바울은 굉장히 명확하게 free. 얘기하셨어요. 나는 자유해. But I will not cause my brother to stumble. 하지만 나는 내 형제가 실족히 만들지 않을 거야. So there's a tension point in the process. 그래서 그 과정 가운데 어떤 긴장, 갈등 상황이 있어요. He doesn't condemn freedom. 자유 자체를 정죄하지 않아요. But freedom isn't a license to do what you want. 근데 자유 자체가 내가 모든 것을 다 해도 마음대로 해도 돼라고 허락해 주는 것도 아니에요. We want to make it either or. 예, 이거 아니면 저거로 생각하면 안 됩니다. I'm free. 어, 난 자유해. Who cares what you think? That's the Western response. 그래서 서구 사람들은 어떻게 생각하냐면 난 자유해. 네가 뭐라고 생각하든 난 상관 안 해. I did it my way. 그래서 이건 내 마음대로 할 거야. Because we exalt individualism. 왜냐면 우리는 개인주의를 숭배하니까. In Asia. 근데 아시아에서는요. They do it the other way. 완전히 반대로 합니다. They simply say this: the group's the standard. 그래서 우리 그룹이 정한 게 기준이야. You don't have any freedom. 그렇기 때문에 넌 자유가 없어. You'll do what we say. 우리가 말한 대로 넌 해야 돼. And both, you have both extremes on both sides. 그래서 극과 극입니다. You have to live in the tension of both of those. 근데 그 사이 안에서 우리는 갈등하면서 살아야 돼요. Okay, we'll slow down. 그래서 조금 이렇게 느리게 I 진행할게요. didn't, I didn't uh, nominate. Who's Josh had it yesterday. Who's who's, who's my uh, weak attention span, low energy in the backside? 그래서 집중력이 We're going to take a break in a minute, but the rest of the morning, anytime you just get too tired and overwhelmed, will you tell what's your name? Hannah. Hannah. Okay, Hannah, you, you have the authority to stop class. Well, we're going to take a break in just a minute, but after the break. Okay? 쉬는 시간 끝나면 그 두 번째 시간에는 해나가 집중력이 떨어질 때마다 이렇게 뭐, 수업을 멈춰도 돼요. Okay, so let's ta- let's just slow down for a second. 그래서 잠시 우리가 좀 속도를 늦출까요? Questions, reflections. 그래서 질문이나 어떠한 생각들. Clear as mud. 그래서 정말 명확해요. Okay, so let's do this. Think about it. 자, 생각해 보세요. Talk to each other. 자, 서로 얘기해 보세요. Ask questions. 질문하시고요. After the break, 쉬는 시간 끝난 다음에는 we'll come back and keep talking about it. 저 어, 다시 모, 모여서 다, 더 얘기할게요. Okay, let's take a break. 자, 쉬는 시간 가질게요. So, so Thoughts, questions, reflections. 생각, 질문, 여러분 궁금하신 거. 그래서 그 아까 욕구, 건전한 욕구를 가진 게 괜찮다고 말씀하셨는데 본인은 네. 그러니까 선악과를 따먹고 싶은 욕구를 불러일으켜 주는 게 사탄인데 근데 우리가 그 욕구가 너무 강해지면 여기에 죄로 연결되는 경우가 많거든요. 영화 음식, 이런 것들이 그래서 욕구 자체가 너무 과해지는 것을 기도로 끊고 욕구를 내려드리고 마음으로까지 예수님이 신약에 서는 마음으로 짓지 말라고 죄를 짓지 말라고 하는그 죄를 내려놓는 게 맞지 않나. 그래서 욕구를 내리는 게 맞지 않나. And so you were talking about healthy desires and even about the the tree that having those desires wasn't bad but when we have those desires Satan comes in and he like puts fire on them and that's what that's when evil comes out. And so when we have like a strong desire, shouldn't we pray that those de- desires become weaker so we don't? Because Jesus was talking about like when you commit adultery in your heart, that's also a sin. And so shouldn't we pray? Because when desires are too strong, don't aren't, isn't that? Well, it's going like, to be a little bit unhealthy? confusing um, because what's too strong a desire? 예, 그래서 너무 강한 욕구가 어떤 거를 말씀하시는 Do you know what I mean? So how strong is too strong? 예, 그래서 너무 강하다라는 게 어느 정도가 너무 강하다라고 하는 건지. So, so if I, if I, if we work with that a bit. 그래서 만약에 그거 자체를 놓고 우리가 이제 풀어 나가면. If we say Satan comes and inflames our desires. 그래서 사단이 와서 우리 욕구에 불을 지핀다. If we're not careful. 우리가 조심하지 않으면. It sounds a little bit like he's causing us to do this. 우리가 조심하지 않으면 마치 사단 때문에 내가 이렇게 하게 됐어라고 우리가 이제 책임을 돌리는 거예요. So if we look at Adam and Eve, 그래서 아담과 하와를 보면 they had a natural desire to be like God. 그래서 하나님처럼 되고자 하는 어떤 자연스러운 욕구가 있었어요. So are we saying God make me less passionate? 그래서 하나님 그렇다면 제가 열정적이지 되, 열정적으로 되지 않도록 해주세요라고 기도하는 겁니까? So they had this very strong 음식을 먹는 거는 좋지만 맛있는 음식을 보고 먹고 싶은 욕구는 좋지만 And so, for example, we have a desire to ha- like um, eat good food, but yep. if we eat too much, then we gain weight. Yeah. control. Self control. Yeah. yeah. yeah, And then. Uh, Chris, Chris said. Uh, 그 바울이 남의 실족까지 신경 쓰는 그다음 남의 실족까지 신경 쓰는 사람이 되는 가는 게 맞지 이런 생각. And so he's just wondering, isn't it right that we know how to use our self-control and like what Christers talked about uh, um, about Paul, that we should know how to limit ourselves so we don't stumble our brothers. Yeah, and the Bible is clear. The fruit of, of the Holy Spirit is self-control. 예, 성령의 열매가 분명히 자기 통제가 있습니다. But it presupposes that we have desires that we have to control. 예, 근데 이제 우리가 통제해야 되는 욕구들이 있다라는 것을 전제하에 자기 통제가 열매라고 얘기를 하는 거죠. Remember when I was young and single? 예, 그래서 제가 어리고 싱글이었을 때 You know, so I would pray, "Oh God, take the desire away for a woman." 예, 그래서 하나님 여자를 향한 나의 그런 욕구를 없애 주세요. Thankfully, he didn't answer that prayer. 근데 감사하게도 그 욕구를 없애주지 않았습니다. Because I needed that desire to find my wife. 왜냐면 내 아내를 찾는 데는 그 욕구가 필요했거든요. so part of the growing up process. 그래서 우리가 성장하는 거 is working with those desires. 그 욕구를 가지고 and learning how to channel them appropriately. 예, 건강하게 적절하게 그것을 이렇게 방향을 인도하는 것이 이제 우리가 성장하는 모습입니다. Okay, so as long as we say that, you know, because for instance, when Jesus came to the um, cemetery, 저 예수님이 이제 장제에 갔을 때, and there's a guy there who's got a legion of demons. 예, 그래서 귀신 들린 자가 있다 그랬어요. And he says to the demons, "Come out of the man." 네, 귀신들한테 나오라라고 얘기합니다. The demons say to him, "Don't send us to the netherworld. Just let us go." 근데 귀신들이 저 저생에 저희를 보내지 마세요. 그냥 다른 데 가게 해 주세요라고 이제 소리 지릅니다. So, so the implication is they were saying to Jesus, "Don't lock us up." like some demons have been, just let us go. 예, 그래서 귀신들이 뭐라고 얘기를 하냐면 저를 저희를 저생에 가둬 놓지 마세요. 다른 귀신들처럼 그냥 이 우리 다른 데로 갈 수 있도록 해주세요. Now, if demons were the problem, wouldn't Jesus have locked up as many demons as possible? 귀신 자체가 문제였으면 귀신 모두를 그냥 가둬놓지 않았을까요? I mean, then there'd be less evil in the world. 그렇다면 세상에 악이 좀 적어지겠죠. But nowhere is he consumed with getting rid of the devil. 근데 예수님은 한 번도 귀신을 내가 많이 가둬놔야지라는 것에 대해서 신경 쓰지 않았어요. He just wants him in his rightful place. 그냥 귀신들이 그냥 자기가 있어야 되는 곳에 머물기를 예수님은 원하셨던 거예요. So he says to him, "Okay, leave." 그래서 귀신들한테 그래 떠나라. pigs, death, free. 그래서 돼지 떼에 들어가서 죽죠. The problem isn't the devil. 그래서 문제는 귀신들이 아닙니다. Devil's not the problem. 예, 귀신이 문제가 아니에요. Problem. 문제는 is we have to learn to live in the grace of God and the power of the Holy Spirit. And, and, and the New Testament calls it death. 예, 그래서 우리는 하나님의 은혜 안에서 성령님이 주시는 능력 안에서 살아야 되는 것이 중요한 거예요. 그리고 신약 성서는 그것을 죽음이라고 얘기를 합니다. So he doesn't say train those bad those desires. 그래서 그런 욕구들을 잘 훈련시켜라라고 얘기하지 않아요. He says kill them. 그 욕구들을 죽여라. It is not I who live. 내가 이제 사는 것이 아니라 but Christ who lives in me. 그리스도가 내 안에서 사는 so 것이다. That part of me dies. 그래서 그 부분이 이제 죽는 거예요. Okay, great questions. 좋은 질문이었습니다. Other thoughts. 다른 생각들? Could you kind of clarify on the part where you said like, oh yeah, evil comes from within our heart and mm-hmm. flows out? Yeah. And then you said. Um, you shouldn't like think that all kinds of problems like really grows. 네, 그래서 마음으로부터 악이 나온다라고 이제 말씀하셨는데, 근데 또 다르게 말씀하신 것은 내가 문제다라고 생각해서는 안 된다라고 말씀하셨는데, 그러면 그 부분에 대해서 좀 명확하게 설명해 주세요. So the problem is, so when I, when I talked about being a woman in a culture. 예, 그래서 한 문화에서 여자가 옷을 다 이렇게 뒤집어 쓰고 있는 그 예를 들었죠. The problem is. 문제는. You have believed a lie. The lie is the problem. 예, 그들이 거짓말했다라고 저희가 믿죠. See what I mean? 거짓말 자체가 The lie is 이제 거짓말은 The lie is 거짓말은 women are inferior. 여자들은 열등하다. less valuable. 가치가 덜하다. So in one sense, it's not your problem. 그래서 한편으로는 당신의 문제가 아니다. But in another very real sense. 근데 또 다른 진짜 면에서는 it is your problem. 당신의 문제예요. Because you believe the lie. 왜냐하면 그 거짓말을 믿은 것 자체가 문제입니다. And the freedom comes. 내 자유는 언제 오냐면 by saying God Let me see this the way you see it. 하나님, 이 상황을 하나님은 하나님의 눈으로 보게 해 주세요. Our culture will lie to us. 왜냐면 우리 문화가 우리에게 거짓말하거든요. Our family will lie to us. 우리의 가정은 우리에게 거짓말합니다. Ready for this? 준비됐어요? Our hearts will lie to us. 우리의 마음이 우리에게 거짓말합니다. Remember that? Remember when I was telling you that when I was, you know, sexually used as a little boy? 제가 어렸을 때 성학대 받았다라는 것에 대해서 말씀드렸죠. And I felt like I needed to share it. 그리고 내가 그것을 공동체 앞에서 나눠야 된다. So there was a, there was a lie attached to that. 근데 거기에 달린 거짓말이 있었어요. If I share this with these guys, 내가 이 사람들에게 이거를 나누면, they will think less of me. 나를 이상하게 볼 거야. And I have to step into that and go, now, God, they don't get to define me, but I'm going to take a terrible risk here because I feel so vulnerable. But I'm going to expose my life and I'm going to grow up in this process. 하나님, 이 사람들이 나를 정의할 수 없습니다. 하지만 저 연약한 상태 그대로 내가 드러내면서 내가 이 연약함에 대해서 이제는 성장, 성숙하고 싶습니다. 라고 제가 이제는 그 어떻게 보면 모험을 해야 되는 거예요. So what's the first thing Adam and Eve do? 아담과 하와가 제일 첫 번째로 하는 게 뭐예요? So here's Adam's response. So God asked three questions. The man said, 예, 하나님이 질문하시는데요. 사람은 어떻게 대답하냐면 The woman whom you gave to be with me. 그래서 당신이 나에게 주신 그 여자가 Who does Adam blame? 아담이 누구에게 책임을 돌려요? Sounds like the girl, but it's actually God. 자, 여자인 것처럼 들릴 수 있지만 실제로 하나님께 책임을 돌리는 거예요. So he's not owning it. 예, 자기 잘못에 대해서 인정하지 않아요. It's the woman, God. 하나님 여자가 문제였어요. Oh yeah. By the way, you gave her. 그리고 하나님, 하나님이 그 여자를 줬죠. You're the source of evil. 하나님이 그 악의 근원이에요. See, the fruit of the fall is simply this bad theology. 그래서 타락의 열매는 뭐냐면요. 잘못된 신학입니다. We get an idea about God that isn't true. 하나님에 대한 잘못된 생각을 우리가 갖는 거예요. So who does Eve blame? 그래서 이 하와는 누구에게 책임을 돌리죠? The serpent. 뱀에게 책임을 돌립니다. The devil made me do it. 원수가 나를 이렇게 하도록 했어. And those are the two things we still struggle with today. 근데 오늘날에도 저희는 마찬가지로 합니다. Who is God? 하나님이 누구죠? And if we just get rid of the devil, everything's going to be okay. 예, 우리가 원수만 없애면 모든 게 다 좋을 거야. Do you realize if we have all the prayer people on all the right points in all the right world and we set up a, all the worship things in all the right places, evil's not going to go away and the devil is not the problem. 예, 그래서 우리가 아무리 중보자들을 많이 일으키고 여기저기서 예배하는 곳들 그리고 기도의 집들을 많이 아무리 세운다고 해서 귀신들 아니면은 어떤 죄가 없어지는 게 아니라는 거 아세요? Now, am I saying there's not spiritual warfare? 그렇다고 내가 영적 전쟁에 대해서 부정하는 겁니까? No, I'm not saying that. 아니에요. Of course there's spiritual warfare. 당연히 영적 전쟁이 있죠. But the problem isn't in the devil. 근데 문제는 원수가 아니에요. Problem. 문제는요. Bible makes it really clear. Begins. 성경 성경에서 분명히 말하는 것은 inside. 우리 안에서 시작되는 거예요. So we have this gift. 그래서 우리에게는 이렇게 좋은 선물이 있어요. To defend ourselves. 우리 자신을 방어할 수 있는. It's a great gift. 굉장히 좋은 선물입니다. We should have used it to protect ourselves from the enemy. 그 원수로부터 우리 자신을 지키는데 그걸 썼어야 되는데. No. 근데 그렇게 하지 않았어요. But now how do we use it? 이제는 그걸 어떻게 쓰는지 아세요? to defend ourselves 우리 자신을 방어하는 데 사용합니다. from God. 하나님으로부터. See, God's not the problem. 근데 여러분 잘 아셔야 됩니다. 하나님이 문제가 아니에요. We are. 우리가 문제예요. He's not hiding from us. 하나님이 우리에게서 숨어 있는 게 아니에요. We're hiding from him. 우리가 숨어 있는 것입니다. Now, let me tell you just a little bit of my story in this process. 그래서 이 과정 안에서 제 이야기를 좀 들려드릴게요. Sorry, there's a little bit of a. 좀 울리는데. The reverb or something. Yeah, there's something that it's humming on me or doing something. Mm-hmm. So let me let me walk you through a little bit of a process. 그래서 제가 그 프로세스를 좀 이렇게 말씀드릴게요. So for my uh, graduate work. 그래서 제가 이제 석사학위를 받는데 There's a professor at Harvard. 하버드의 한 교수님이 계세요. And he he had a uh, call it a theory. 그래서 그분이 어떤 이론을 만들었어요. He said this: Whenever anybody feels vulnerable, threatened, or embarrassed, 그래서 어떤 사람이 좀 이렇게 창피를 느끼고 그리고 좀 연약한 they become 상태에 defensive. 그리고 공격을 받는 것 같다 그러면은 방어적이 돼요. So I thought. Okay, let's let's play with that. 그래서 내가 그 이론을 가져다가 한번 이제 So I spent 적용을 seven 해봤죠. years 그래서 제가 7년 동안 연구를 and I 해봤어요. studied YWAM. 그리고 YM을 연구했습니다. So I studied 200 YWAMers. 그래서 200명의 YM들을 Some of them were 대상으로 just like you, fresh DTS students, 그래서 어떤 이제 대상은 여러분 같은 DTS 학생들이었어요. and some of them had been in the mission for back then 30 years. 그리고 그 당시에 또 선교 단체에서 일한 지 한 30년이 된 사람들 대상으로도 So 연구를 I 했어요. did in-depth with interviews with 50 of them. 그래서 제가 어, 질적 연구를 50명을 대상으로 했습니다. And I did surveys of another 150 of them. 그리고 또한 다른 150명에게 설문 조사를 했어요. Because I thought I mean, w m e m e r s are pretty committed. 제가 생각했죠. 어, 와이머들은 되게 헌신되어 있는데 I'm not going to say more spiritual. 내가 더 영적이다라고 얘기하는 거 아니에요. just say we're pretty committed. 이렇게 헌신되어 있다라고 얘기를 하고 있습니 Why do I say that? 왜 그렇게 얘기하죠? Because we're not paid, or you got to pay to be here. 왜냐면 우리가 월급 받는 것도 아니고요. 여기 있기 위해서 우리가 오히려 돈을 냅니다. You got to be pretty committed. 그, 그렇게 살기 위해서는 헌신이 되어 있어야 되겠죠. So I spent Well, it was a seven-year process. 그래서 7년 동안 제가 연구를 했습니다. studying highly committed people. 저 굉장히 헌신되어 있는 사람들을 대상으로. And you know what I found without exception? 근데 제가 예외 없이 제가 찾은 게 뭔지 아세요? Doesn't matter what your personality is. 성격, 유형과 상관없이. Doesn't matter what your education is. 교육 배경과 상관없이. Doesn't matter what your culture is. 문화와 상관없이. Doesn't matter what your gender is. 그리고 성별과 상관없이. Doesn't matter what your age is. 그리고 나이와 상관없이. All of it's irrelevant. 그 모든 게다 상관이 없어요. Without exception. 예, 예외 없이. Genesis chapter 3. 창세기 3장. is true for missionaries. 선교사들에게도 이 3장 창세기 3장이 적용이 됩니다. I'm not talking motive. 예, 동기를 얘기하는 게 아니에요. But here's the here's the challenge. 네, 도전은 이렇습니다. Anytime we 자, 우리가 feel threatened or embarrassed. 위협을 느끼거나 아니면 어떤 창피를 느끼잖아요. We become defensive. 그러면 그때 방어적이 됩니다. 변명해요. automatic. 자동적으로. fight or flight. 예, 그래서 상관없이 무조건. You're talking to me? 저에 대해서 얘기하는 거예요. You're correcting me? 지금 저한테 지금 수정하는 You're telling 거예요? me what to do? 나한테 뭐 지금 뭐 하라고 얘기하는 거예요? You want to fight? 한번 싸워 볼래요? Now how is it? The people who genuinely love God 하나님을 진정으로 사랑하는 사람들이 are automatically defensive. 왜 자동적으로 그냥 방어할까요? And what are the relational consequences of that? 그리고 그때 그 관계 안에서 일어나는 결과가 뭘까요? But as soon as you say because we're human, 아 우리는 사람이니까라고 예, 하잖아요. The, the the temptation is to go. I can't help it. 그러면은 그때 우리가 느끼는 유혹은 어 그러니까 어쩔 수 없어요. No, it's a gift. 아니요, 이 방언은요 선물이에요. You have the Holy Spirit. 우리에게는 성령님이 있죠. You have access to God. 그리고 우리는 하나님께 다가갈 수 있습니다. But now we've got to make a choice. 근데 이제는 우리가 선택을 해야 돼요. And the choice is 그리고 선택은 fear, 두려움, defensive, 그리고 우리가 변명하는 거, 방어하는 거, or stepping out in love and vulnerability. 아니면 우리가 사랑으로 그냥 연약한 그대로 보여주는 거. Sounds easy, doesn't it? 굉장히 쉽게 들려지죠. Sorry, little in, internal humor there. 전혀 쉽지 않습니다. So let me tell you again. I'll personalize it. 그래서 제가 개인적으로 한번 예시를 들어드릴게요. So I figured it out. 그래서 제가 알게 되었어요. We become defensive. 우리가 굉장히 이제 변명하게 된다라는 거. Good gift. 예, 좋은 선물인데 not motive. 예, 우리의 동기를 얘기하는 게 아니에요. But we use it to protect ourselves from God and others. 근데 하나님으로부터 다른 사람으로부터 우리를 보호하기 위해서 이 방어 기제를 사용합니다. So I was living here. 그래서 제가 여기 살고 있는데 and uh, one night my wife had gone to bed and I was just, just getting ready for bed. 예, 그래서 제 아내는 이제 잠자러 갔고 제가 저도 자려고 준비하고 있는데 and uh, All of a sudden, my body started to act really weird. 제 몸이 갑자기 막 이상해지는 거예요. And uh, I started to feel flush. Um, sinuses started to drain. I started to get all. It's like, what's wrong with me? 예, 그래서 코하고 목도 막히고 그리고 이제 갑자기 막 얼굴이 화끈화끈거리고 이상했어요. And then all of a sudden, I started to lose my breath. 네, 갑자기 숨도 제가 숨이 차고. Meaning I couldn't breathe. 제 숨을 쉴 수가 없었습니다. So I said to my wife, honey, I got to go to the hospital now. 그래서 제가 아내한테 지금 당장 병원에 가야 될것 같아요. So we made t o the hospital. 그래서 저희 병원에 갔습니다. They gave me steroids. 그때 스테로이드를 줬어요. And he says uh, you had an anaphylactic reaction. 예, 그래서 어떤 반응을 했다라고 얘기를 합니다. Basically, it's just a very strong allergy. 그래서 굉장히 강한 알레르기였던 거예요. Now, I've had a few allergies in my life. 그래서 제가 살면서 알레르기가 많았어요. When I was young, I was allergic to 205 different things. 그래서 제가 어렸을 때는 200 5가지의 알레르기가 있었어요. You know they do that poke test and you get little red things. 그래서 이렇게 찔러 보면서 뭐에 알레르기가 있는지 I had a lot of little red things. 그래서 저는 할 때마다 이렇게 빨갛게 반응하는 거예요. Doctor said I should have slept in the tub because it's the most dust-free place in the house. 그래서 의사는 가장 먼지 없는 깨끗한 곳이 욕조니까 욕조에 물을 채워서 자세요라고 할 정도로 I didn't. 그렇게 하지 않았죠. So I have allergies. 저는 알레르기가 많아요. So we made it through that, and I went to see the doctor. 그래서 제가 그러고 나서 의사를 만났어요. So we talked about everything I ate. 그래서 내가 먹었던 모든 것에 대해서 다 얘기해 줬어요. And he did tests. 그리고 시험을 했습니다. Basically, he said to me, Matt. 저 정한테 얘기하기를 Matt. I don't know why. 왜 그런지 모르겠어요. I thought, are you telling me? That I can have an anaphylactic reaction, basically suffocate at any given time and I don't know why. 그러면은 지금 결국 저한테 말씀하시는 게 이유도 내가 알지 못한 채 갑자기 어느 날 알레르기 반응 때문에 내가 숨을 못 쉬고 죽을 수 있다라고 얘기하는 거예요? I guess you could say that. So 네 결국 그런 I mean, I can be halfway across the ocean, two and a half hours from mainland, doctors help, and I can have an anaphylactic reaction and die in a plane. 그래서 내가 비행기 타고 가다가도 갑자기 알레르기 반응이 일어나서 태평양 위에서 갑자기 죽을 수 있겠구나. So he gave me a shot. 그래서 주사를 맞았어요. So I have this cool little thing I carry with me. 그래서 제가 어디를 갈 때마다 이것을 들고 다닙니다. Where is my thing? Oh, anyway, oh, here it is. So here's my pen. 그래서 제 펜이에요. So it's epinephrine. Gives me a shot of adrenaline. 예, 그래서 이제 제가 어떤 발작을 일으킬 때 제가 바로 이 주사를 맞아야 합니다. Gives me 20 minutes of life. 그래서 20분 동안 있어요. So I thought, oh great. 아, 어떻게? Now, when I was living here, because of the Vogue, I started to have asthma as well. 예, 그래서 제가 여기 있을 때그 VOG 때문에 화산재 때문에 제가 아스마가 생겼어요. So I'd have um, asthma attacks. 그래서 갑자기 이제 숨이 찰 때가 있습니다. And then when I had asthma attacks, I'd start to think, oh no, I'm dying. 그리고 그럴 때마다 제가 아, 나 이제 죽겠구나. Anaphylactic reaction. 제가 그때 바로 반응을 하는 거예요. So I went to the doctor and he gave me more asthma medication. We got it under control. 예, 그래서 제 의사에 또 에게 또 갔더니 이제 그 필요한 약을 줬어요. Then we went to Singapore. 그리고 나서 저희가 싱가포르를 갔습니다. We were living there for a couple of years. 근데 몇 년 동안 살고 있는데 This is about 8 years ago. 한 8년 전에 일어난 일입니다. And uh, I just flown back from from Europe. 자, 제가 유럽에서 강의하다가 이제 돌아왔어요. It was a Monday morning. 월요일 아침인데. And I was going to go teach in a school of worship. 예, 그래서 예배 학교에 제가 강의를 하려고 이제 준비하고 있었어요. Sitting in my uh, chair. 그래서 제 의자에 앉아 있었는데. And I was just dog tired. 너무 피곤한 거예요. My body was halfway in Europe still. 제 몸은 그냥 여전히 유럽인인 것 같았고. So I'm sitting there. 제가 이렇게 의자에 앉아 있었어요. And then all of a sudden I have this massive panic attack. 근데 갑자기 이렇게 어 불안 장애 발작을 하는 거예요. Because I think I've got to control my feelings. 내 감정을 내가 잘 통제해야 돼라고 생각했어요. Now, I'd never really had a panic attack before. 한 번도 제가 불안 발작을 한 적이 없어요. Not like this. 이렇게까지. If you've never had one, I don't know how to explain it to you. 여러분 경험하지 못했다면 이걸 어떻게 설명해야 될지 잘 모르겠어요. If you've had one, 하지만 경험을 했더라면 you know exactly what I'm talking about. 제가 무슨 얘기하는지 잘 아실 거예요. It's like drinking a gallon of um, what do they call it? Jolt or you know what I mean with the the adrenaline. 그래서 예, 그래서 마치 이렇게 and then trying, 전기 맞는 것처럼 and then trying not to feel anything. 그래서 몸은 막 이렇게 전기 맞는 것처럼 느껴지는데 그 상황에서 아니야 이거를 통제해야 돼라고 이제 생각을 해야 된다면 so scared me, freaked me out. 너무 그때 무서웠어요. So for about a whole year, 1년 동안 I never knew when I was going to have a panic attack. 제가 언제 또 이 발작을 이 발작이 일어날지 몰랐어요. I remember one time it was it was in my church. 한 번은 제가 교회에 있는데 In about 5 minutes I'm sitting in the front row in about 5 minutes I'm supposed to go up and speak. 그래서 앞줄에 앉아 있는데 5분 후면에 제가 설교하러 올라가야 돼요. 1200 people. 그래서 1200명이 있었어요. And all of a sudden 갑자기 그때 발작이 일어났어요. Control your feelings. Control your feelings. Control your feelings. Control your feelings. 너희 느낌 느낌들을 다 통제해. 통제해. Freaking out. 완전히 그때 무서워서 부, 이제 We finally get up, walk to the back of the church, and just walk and going, "Oh God, oh God, oh God." Oh God 제가 oh 교회 God. 뒤로 서서 이제 뒤로 가면서 하나님 어떻게 어떻게 어떻게. So I didn't know what to do. 그래서 어떻게 될지 몰랐던 거예요. Kept trying to ask God, but it was like the heavens were silent. 네, 계속 하나님께 묻는데 그냥 하늘이 침묵하는 것 같았어요. So I went to see one doctor friend. 그래서 이제 의사 친구 한 명을 제가 만나러 갔어요. I said I don't know what to do. 그래서 어떻게 될지 모르겠어. He said don't see a psychiatrist yet. 그래서 아직은 너가 뭐 이렇게 think 심리학자를 만나려고 하지 I think he was afraid they would lock me up. 아, 정신병원 아직은 찾아가지만 왜냐면 저는 병신, 정신병원 입원하라고 so 그럴 줄 알았어요. Just hang cool. 그냥 그냥 그냥 거기 있어. So I went to see another doctor friend. 그래서 제가 다른 친구를 만났어요. So, so I said, let's test anything and everything. 그래서 시험을 다 한번 해보자. My mom has died of cancer. My brother has died of cancer. My sister's had cancer. 이제 제 엄마, 제형다 암으로 돌아가셨고 제 누나도 암이 있었고. So I'm thinking maybe I've got something with my adrenal glands. 아 그러면은 내 안에 무슨 암세포가 있나? So we poked and I bled and we tested everything. 그래서 피 검사도 했고요. 제가 여러 가지 시험을 다 받았어요. And he calls me back one day. 근데 이제 하루 저한테 다시 전화를 He says, Matt, I got good news. 그래서 좋은 소식이 있어. Nothing's wrong with you. 문제가 없어. Now first response. 저첫 번째 반응은요. 제 반응은 was simply this. 이랬습니다. Crap. 젠장. Because see, I know how to fight cancer. 왜냐면 암과는 내가 어떻게 투병이 되는지 아는데. Because it's an enemy that is not you. 왜냐면은 내가 아니고 그냥 내 몸 안에 이제 어떤 암세포이니까. But what do you do when You're the enemy. Wow. 내, 내 자신이 원수 일 때는 어떻게 해야 돼요? Nobody nobody taught me how to deal with my heart being the enemy. 내 마음이 나의 원수라는 것을 그래서 그러, 그럴 때는 어떻게 되는지 어느 누구도 가르쳐 주지 않았어요. I I I can say this. I understand why some people would kill themselves. 나는 왜 사람들이 자살을 생각할지에 대해서 잘 알아요. I'm not justifying it, but I understand it. 거기에 대해서 변명을 대는 건 아니지만 근데 그들의 마음은 이해해요. I remember one time I was in the shower. 한 번에 제가 자기가 샤워를 하는데 I'm having a pa- panic attack. 그리고 그때 또 불안 발작이 일어났어요. And I thought if I could just scrape my skin off, 그래서 그냥 내 피부를 내가 다 긁어내면 everything would be all right. 다 괜찮아질 거야. So this goes on months. 그래서 수개월 동안 이게 계속 지속이 됩니다. Months. 계속. Heaven is silent. 그냥 하늘은 침묵해요. I keep asking God. 그래서 저는 계속 하나님께 물었습니다. So finally, after a year plus. 그래서 1년 정도 더 지나고 나서 slowly understanding began to creep in. 그때 조금씩 이해함이 들어오기 시작해요. And it, if I put it in a conversation, it wasn't a conversation, but if I put it in a conversation, it would have sounded something like this. 근데 만약에 내가 그걸 대화로 이제 이렇게 보여드리면 이랬어요. So God would have sounded something like this, Matt. 하나님이 아마 이렇게 말씀하셨을 거예요, Matt. How you doing? 어때? Not very well. 별로 안 좋아요. What's your problem? 문제가 뭐야? I'm having panic attacks. 하나님 저 불안 발작이 있어요. I hate it, God. 그리고 너무 싫어요. 음, yeah. What you study, by the way? 음, 그래. 그래. 어, 너 근데 공부는 무슨 공부했지? said I, just, I studied people and how they get defensive. 그래서 사람들을 연구했고 그들이 왜 방어적으로 되는지 제가 공부했어요. What's another word for defensive, Matt? 근데 이 방어에 대한 또 다른 단어는 뭐지? Control. 컨트롤이다, 통제. So what are you struggling with? I'm struggling with control, God. 그래서 너 진짜 지금 씨름하는 게 뭐야? 하나님, 제가 통제할 수 없는 것에 대해서 씨름하고 있습니다. I want to control my heart. 내 마음을 내가 통제하고 싶어요. I want to be in control of my emotions. 내 감정을 내가 통제하고 싶어요. I want to be in control. 하나님, 제가 통제하고 싶습니다. How does that feel? 그게 어떤 느낌이야? It slowly starts to seep in. 근 네, 그때 조금씩 제가 이해하기 시작했어요. It's my problem, isn't it, God? 하나님 이게 결국엔 제 문제군요. I want to be in control. 내가 다 통제하고 싶은 거예요. And I'm using control to protect myself from the pains of life. 그리고 내가 내 자신을 통제하면서 삶에 대한 고통으로부터 내 자신을 보호하고 싶은 거예요. And then it's like God said this to me. 근데 그때 하나님이 저한테 이렇게 말씀하시는 것 같았어요. Matt, I'm going to put you in situations where other people are going to be struggling with control. 그래서 Matt, 내가 너를 어떤 상황 가운데 둘 거냐면 어, 통제에 대해서 씨름하고 있는 사람 사람들을 만나게 할 거야. And I want you to understand their pain. 그리고 그들의 마음을 너가 이해해 줬으면 좋겠어. I don't want you to be judgmental. 그들에 대해서 판단하지 말고. But I want you to understand them. 근데 그들을 이해해 줘. And then I finally got it. 그리고 그때 제가 알았습니다. Oh yeah, this is the human condition, isn't it? 아, 하나님 이게 사람들이 갖고 있는 조건이군요. This is the heart problem that all of us have. 우리 모두 모두가 갖는 마음의 문제이군요. I want power. 내가 파워를 원하고 so I can be in control. 그래서 내가 내 스스로를 통제할 수 있기를. And I hate being vulnerable. 근데 내가 또한 연약해지는 것도 싫어요. And I hate being transparent. 그리고 사람들 앞에서 투명한 것도 싫고. And I hate pain. 그리고 난 고통도 싫어요. That I'm not in control of. 내가 통제할 수 없는 고통을 가지고 있는 것도 싫어요. And then I looked at Adam and Eve. 그리고 나서 제가 아담과 하와를 봤어요. And I understood. 그리고 그때 알았습니다. The heart is deceitful above all else. 어떠한 것보다도 마음이 우리를 속이는구나. And then I, you start to read through the Bible. 그리고 나서 성경을 읽어요. Now look at the next story. 그 다음 이야기를 한번 보세요. Genesis chapter 4. 창세기 4장. Okay, Cain and Abel. 그래서 가인과 아벨. They each give an offering. 둘 어떤 이제 번제물을 드립니다. Abel's is accepted. 아벨은 그 번제물이 받아들여지고 Cain's is not. 가인은 이제 거절당해요. So watch what God says to Cain. So 하나님이 가인에게 뭐라고 얘기하세요? Why are you angry? 넌왜 화가 났니? Why are you downcast? 너의 얼굴 표정이 왜 그렇게 낙심했니? If you do what is right, will you not be accepted? 너가 옳은 것을 한다면 너가 받아들일지 않겠니? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. 그래서 너가 옳은 것을 하지 않으면 하지 않을 때 죄가 너의 발 앞에서 너를 기다리고 있다. 하지만 너는 그것을 다 다스려야 된다. Adam and Eve blame God and the devil. 아담과 하와는 하나님과 원수에게 책임을 돌렸어요. Now Abel exposes Cain. 근데 아벨이 가인의 그런 이제 죄를 드러냅니다. Let me give you an example. 제가 예를 들어 드릴게요. Okay, what's in here? 이 안에 뭐가 들어 있죠? Yeah. Now, if I hit it, what's going to come out? 자, 제가 이걸 치면 뭐가 나와요? Does my hitting it cause there to be anything in here? 내가 쳤다고 해서 그 안에 뭔가 생긴 거예요? It only reveals what's inside to come out. 예, 그래서 내가 쳤을 때 안에 있는 게 나오는 거죠. Right? 그쵸? Make sense? Yeah. 이해되세요? hitting it doesn't cause water in here. 내가 이걸 쳤다고 해서 갑자기 그 안에 물이 생기는 게 아니에요. Water's already in there. Hitting it just gives it a chance to come out. Yeah. 물은 이미 그 안에 있는데 내가 치니까 이게 물이 나올 수 있는 기회가 생긴 거죠. What's in Cain? 가인 안에 뭐가 있는 거예요? 분노가 있는 거예요. It's not Abel's fault. 아벨이 자, 아벨의 잘못이 아니었어요. He's got heart issues. 가인에게는 마음의 문제가 있었던 거예요. We use language like this. You make me so mad. 너는 나를 화나게 만들어. Who makes you mad? 누가 화나게 만드는 거예요? 그 안에 이미 분노가 있기 때문이에요. 그리고 그 사건이 그 분노가 나오게끔 해주는 기회가 된 거예요. 그래서 가인이 어떻게 하죠? Second story in the Bible. 예, 그래서 성경에 나오는 두 번째 예, 예화입니다. How does he defend himself? 가인이 자신을 어떻게 방어해요? 폭력으로 폭력으로 반응합니다. 그게 우리가 사는 세상이에요. 그래서 나와 다른 사람들을 내가 어떻게 해결하냐면 그들을 없애버리면 돼. 내가 그들을 죽이면 돼. 왜냐하면 문제는 그들이야. 모슬렘들이 문제야. 유대인들이 문제야. 기독교인들이 문제야. 여자애들이 문제야. 남자들이 문제야. 살면서 문제는 언제든지 있습니다. 우리가 해야 되는 첫 번째는요. 우리의 마음에 대해서 우리가 책임을 져야 돼요. 왜냐면 여러분 화나게끔 그 뭐 다른 사람이 만드는 게 아니에요. 그래서 예수님이 돌아다니면서 바리새인을 보면서 너희가 나를 화나게 만들어 이렇게 하지 않았어요. 물론 화를 냅니다. But because of who they are, you're misrepresenting God. 너희가 하나님을 잘못 나타내고 있어. 이 부분에 대해서 예수님이 화를 내는 거예요. You're focused on the outside. You're not dealing with the heart. 너희가 마음을 얘기하지 않고 그냥 행위만 나타내는 행위만 지금 말하잖아. That's what makes Jesus really mad. 그게 예수님을 진짜 화나게 만드는 거예요. If you're married, 결혼했으면 God gave you a unique opportunity. 하나님이 정말 이렇게 독특한 기회를 주신 거예요. that person you get in bed with 그래서 같이 잠자는 그 사람 will help you grow up. 성장할 수 있도록 도와줍니다. See, they won't cause anything in you. 그래서 그들 때문에 뭔가 일어나는 게 아니에요. They will just reveal what's already in you. 이미 그 안에 뭐가 있는지를 밝혀주는 것 뿐입니다. Now you don't have to fear anything in life. 여러분 살면서 두려울 필요 없어요. Why? 왜요? Because it's going to expose you. 그냥 살면서 경험하는 모든 것들은 여러분을 노출시킬 거예요. Now that could be terrifying. 그게 무섭게 들려질 수도 있어요. But ready? 하지만 준비되셨나요? God already has an answer. 하나님은 이미 해답을 가지고 계세요. To no matter what it reveals about you. 여러분 안에서 노출되는 게 어떤 것이든지 상관없이. He's not going to go, "Oh, Matt." Oh, Matt. Boy, dude, you are lost. 와, 너 완전히 헤매잖아 지금. So Paul, the beginning of his ministry. 그래서 바울은 사역을 시작할 때 He says, "I'm the least of the apostles." 나는 사도 중에서 가장 작은 자다. middle of his ministry. 근데 사역한 중간쯤에 He says I'm the least of the saints. 나는 성도 중에 작은 자다. End of his ministry. 사역이 끝날 때쯤 He says I'm the worst of all sinners. 난 죄인 중에 죄인이다라고 고백해요. Now how does he go from the least of the apostles to the worst of all sinners? 어떻게 사도 중에서 작은 자로 시작했다가 죄인 중에 죄인이다라고 고백을 하면서 끝냈을까요? It's not because he's sinning. 죄를 짓고 있기 때문에 그렇게 고백하는 게 아닙니다. It's because life has given him so many opportunities to see his own brokenness. 내 살면서 내가 얼마나 깨진 사람인지를 계속 보게 보게 되기 때문이에요. And the grace of God has enabled him to embrace his brokenness. 그리고 하나님의 은혜 때문에 자기의 깨어진 마음을 그대로 이제는 수용하게 됩니다. Okay, let me slow down for a second. 제가 조금 속도를 늦출게요. How you doing, Hannah? 여러분, 하나 어떻게 How you doing? 어때요 지금? You all right? We don't need a break? No? Okay. 안 쉬어도 되겠어요. Just checking. 네. Okay, thoughts, questions. It's like take a break, take a break. 아니면 제발 쉬는 시간 좀 가져주세요라고 She's got delegated authority. No, I do 네, 하, 하나에게 권위가 있습니다. Okay, questions, thoughts. Yeah. So just coming back with the water bottle analogy. So you're saying that like anger was already inside us. Yeah. So when God created man, anger was already inside. No, no. 예, 그래서 물병을 칠 때 물이 나오는 것처럼 그러면 우리가 화를 내는 건 이미 우리 안에 분노가 있다라고 말씀을 하시는 건데 그러면 하나님이 창조할 때 우리를 분노가 있는 상태에서 창조하셨으니까. Anger is the fruit of pain. 분노는요 고통의 열매예요. Anger is a surface emotion. 예, 그래서 분노는요 그냥 수면 위로 나타나는 어떤 그런 모습입니다. And if you go beneath anger, 근데 그 분노 밑을 보잖아요. What you'll find is pain. 그러면 어, 어떤 고통을 보게 됩니다. Did God cause that pain? 근데 하나님이 그 고통을 안겨줬을까요? No, just the 아니요. fruit of silly choices. 그거는 우리의 잘못된 선택들 때문에 우리뿐만 아니라 사람들이 잘못한 선택들 때문에 그 고통이 우리 안에 생긴 거예요. Anger is there. 분노가 안에 있어요. Because I haven't done my heart work. 왜냐면 내가 내 마음을 다루지 않았기 때문에. So God created with us with pain. God created us with the capacity for pain, joy, happiness, sorrow, All of those are the fruit of choices. 예, 근데 하나님이 우리에게 선택을 주셨죠. 선택이 따른 열매들이 뭐냐면 고통, 기쁨, 슬픔, 아픔 이런 게 그 고통의 열매들입니다. 그 so, 고통의 열매가 우리 안에 있는 거. All natural desires. 그래서 우리의 자연적인 욕구들. I want you to love me. 나는 당신이 나를 사랑하기를 원해요. You don't love me. 어, 나를 사랑 안 해요? How does that feel? 어, 그럼 어떤 느낌이세요? Because you love me. 어, 저를 사랑, 당신의 사랑이 필요해요. If you don't love me, I shouldn't even be alive. 당신이 날 사랑하자면 나는 살 필요도 없어요. Right desire. 그 욕구 자체는 자연스러운 거지만 우리가 잘못 선택을 하는 것입니다. I was made to be loved. 저는 사랑을 받도록 지음을 받았어요. But you are not made to be the source of that love. 하지만 상 어떤 사람이 그 사랑을 제공해 주는 게 아닙니다. Confusion. 그래서 마음 가운데 혼란이 있는 거예요. Anger. 예, 그래서 그 혼란 Jealousy. 때문에 분노, Envy. 판단, 질투, Strife. 몸부림 그게 다, 다 나오는 것입니다. Lust of the flesh. 그게 우리가 갖는 정욕이에요. Pride of life. 예, 그리고 그게 살면서 우리가 선택하는 것들입니다. Confusion within. 그래서 내 마음 안에 어떤 혼란이 있기 때문이에요. Thoughts, yep. Just to make that more like simple, would you say that God created us, like that um, because without knowing like joy, in order to know like joy and love, you also have to know like the opposite or 그래 하나님이 우리를 그렇게 창조하신 게 우리가 어떤 기쁨과 행복을 느끼기 위해서는 그럼 반대로 우리가 고통과 아픔을 느껴야지만 그것을 이해할 수 있기 때문인가요? Okay, so let's look at it this way. 저희가 한번 이렇게 볼까요? We'll call this pipe that we have our emotions. 예, 그래서 우리가 이게 감정이라고 한번 생각해 봅시다. Okay, so all of our emotions come through this pipe. 그래서 이 파이프를 통해서 이제 우리 감정들이 나온다라고 한번 생각해 봅시다. So we experience life. 그래서 우리가 삶을 경험해요. Okay. So let's say I get hurt. 그래서 상처를 받았어요. And I think I don't want to be hurt anymore, so I I close the pipe down. 그래서 나는 더 이상 상처를 받고 싶지 않으니까 이렇게 파이프를 좀 닫아요. And I close the pipe down. 그래서 파이프를 이렇게 작게 다 닫습니다. Because life's too painful. 삶이 너무 고통스러우니까. So I got all this pain in here. 그래서 그 안에 이렇게 고통이 많아, 앞, 상처가 많아요. Now I'm safe. 예, 근데 이제는 제, 제가 안전합니다. Nobody can hurt me. 아무도 이제 나를 아프게 할 수 없어. Okay, ready? 준비되셨어요? Can anybody love you? 그렇다면 사람들이 당신을 사랑할 수 있나요? Why? Because when you close this pipe down. 왜냐면 여러분이 이 파이프를 닫잖아요. From pain, 고통으로부터 I can't experience joy anymore. 그러면 더 이상 기쁨도 경험할 수 없어요. So God gave us the capacity to experience life. 그래서 하나님은 우리가 삶을 온전히 경험할 수 있는 어떤 능력을 주신 거예요. That's what we call emotions. 예, 그게 바로 감정입니다. I can be passionate. 예, 그래서 열정을 가질 수 있어요. See, life is not an abstract. 예, 그래서 인생은 어떤 추상적인 개념이 아닙니다. You know what the word know means? 안다라는 게 어떤 뜻인지 아세요? This word know. 안다라는 이 단어. You know the first time it's used in the Bible? 성경에 이 단어가 언제 처음으로 등장한지 아세요? Genesis chapter 4. 예, 그래서 창세기 4장에 나와 있어요. It says, and Adam knew his wife. 아담이 하와를 안다라고 썼어요. So it's actually talking about sexual intimacy. 그래서 성적인 친밀감을 사실 얘기하는 거예요. Okay, it's not an abstract word. It means literally to know someone. 예, 그래서 누구를 안다라는 어떤 추상적인 개념이 아니라 실제적인 거예요. To vulnerably experience them. 예, 그래서 아주 연약한 상태에서 그들을 경험하는 거죠. That's the same word. 그게 Cease striving and know that I am God. 그래서 너희가 잠잠해서 내가 하나님인 것을 알라라는 이 단어가 똑같이 사용됩니다. Now he's not saying have sex with God. 예, 그렇다고 하나님과 어떤 성관계를 가지라는 게 아니에요. Get over. 예, 그, 그런 생각하지 마세요. Simply saying this. 단순히 이렇게 얘기하는 거예요. You were made to experience life. 너는 삶을 경험하도록 내가 너를 지었다. that gave you the experience in all emotions. Emotions are not good or bad. They just are. 그래서 감정 자체가요. 좋은 감정, 나쁜 감정이 있는 게 아니에요. 그냥 감정은 감정뿐입니다. Emotions are not moral. 예, 감정이 어떤 감정에는 어떤 도덕성이 부여되는 것도 아니에요. They just gave us a way to experience life. 그냥 감정을 통해서 우리가 삶을 경험하는 것입니다. 그래서 삶을 통해서 내가 노출이 되잖아요. I have to own whatever it reveals about me. 예, 그래서 나에 대해서 나타나는 것을 내가 책임을 져야 되는 거예요. And bring God into that and say, "Oh God." 그리고 그때 하나님을 초청해서 하나님. Let me give you an example. 그래서 하루는 제가 싱가포르에서 이제 집으로 돌아가고 있는데 그래서 제가 운동하고 난 다음에 이제 집으로 걸어가고 있었어요. 예, 그래서 시내를 한 10분 정도 걸어가야 합니다. 저 집에 걸어가고 있는데. You know on a street how the main highway goes this way, but cars can kind of turn this way and go over here. And there's a little crosswalk here, and then a major crosswalk here. 예, 그래서 길이 어떠 어떠냐면 Okay, so the major road. 그큰 대로가 이렇게 있고 또 큰 대로가 이렇게 있어요. 싱가포르에서는 운전대가 오른쪽에 있거든요. 그래서 이제 좌회전을 이제 할 수 있어요. 예, 그래서 횡단보도가 이렇게 하고 이제 있습니다. 그래서 제가 걷고 있는데 근데 제가 걷고 있는 그 횡단보도에 차가 제가 바로 멈춰 섰어요. So I'm walking and there's a car just parked right in my cross. 근데 제가 걷고 있는데 갑자기 어떤 차가 저를 막아요. Now, first reaction. 제첫 번째 반응은 temptation. 유혹이 이래, 이래요. I wanted to take the keys out of my pocket. 제 열쇠를 꺼내서 put it in my hand. 제제 손에 쥐고 and just walk along the car. 그래서 차를 이게 긁고 싶었어요. And I wanted to key the car. 예, 그래서 차를 이렇게 긁고 싶었어요. I was ticked. 그래서 그때 너무 화가 났어요. And then I thought, 그래서 생각했죠. Don't worry, I didn't key the car. 그래서 걱정하지 마세요. 그렇게 하지 않았어요. But I scared myself. 하지만 무서웠습니다. 제 자신이. Matt, you got some serious issues to deal with. 와, 맷, 너 진짜 이슈가 많다. Because my emotional reaction was way above. 왜냐면 그 상황에 비해서 제 감정적인 반응이 더 컸습니다. 그냥 차가 내 앞에 멈춰 섰는데 So 그래서 제가 이제 나머지 그 집에 가는 길에 God. 하나님. I don't feel like there's any space in my life. 제 안에 어떠한 여유도 없는 것 같아요. Other people and other situations are taking all my space away, and it's really painful. 그래서 어떤 상황, 사람들이 나의 삶의 여유를 지금 다 이렇게 차지하고 있는 것 같은데 그게 너무 아픕니다. I need you to come and help me because that reaction was not a healthy reaction. 하나님, 제가 반응했던 저 모습이 건강하지 않았습니다. 저는 하나님의 도움이 필요합니다. Does the car make me something? 그 차 때문에 제가 어떻게 되, 어떤 사람이 되는 겁니까? Just reveals what's already in you. 내 안에 뭐가 있는지를 그냥 노출시킨 것 뿐이에요. Let's say you go to bed tonight. 그래서 오늘 여러분이 자러 가요. I know you got eight people in your room. 그래서 여러분 방에 여덟 명이 있어요. Somebody snoring. 네, 누가 코 골고 있습니다. Somebody gets up late. 네, 누군가 좀 늦게 자요. You go to bed early. 그리고 당신은 일찍 자요. I know what community life is like. 예, 공동체 생활이 어떤지 저 잘 알고 있어요. Food. 음식, Culture. 문화, Different languages. 언어도 다르죠. I want to kill them. 아, 죽이고 싶어. I experienced community living too. 저도 공동체 생활 저도 해봤어요. okay, so now what do I got to do? 그러면 제가 어떻게 해야 되죠? Well, first. 그럼 처음에는 I gotta own my response. 제 반응을 제가 책임져야 합니다. Does that mean I just get to the place where I go, oh, I love it when you snore? 그냥 바로 뭐, 어, 당신 코 고는 거 너무 사랑스러워요, 이렇게 합니까? So I'm I'm in the go center. 제가 고 센터에 있어요. Now, for some people, reason, people love at about 10 o'clock at night to sit in the Go Center and have a great conversation. 근데 사람들이 왜 그런지 모르겠지만 10시만 되면 고센터 앞에 앉아서 막 대화를 아주 흥분하면서 합니다. It's a great place. 그런 대화하기 좋은 장소예요. There's no windows. 근데 창문이 없어요. It's just open screens. 그냥 창문을 못 닫고 스크린밖에 없어요 방에. I'm on jet lag. 그래서 저는 시차 적응해야 되죠. And I'm listening to a conversation. 그래서 저는 침대에 누워서 밖에서 하는 대화를 다 듣고 있습니다. What was it about? What was it me? I'm sorry. This is community life. 이게 공동체 생활이에요. Now, I could say, I want everybody, I'm going to make a law. The law is 10 o'clock, no talking on campus. 내가 법을 세워야겠어. 10시 되면은 캠퍼스 안에서 어느 누구도 대화하지 마. It's not really going to deal with the problem. 예. 근데 그렇다고 해서 문제가 없어지는 게 아니죠. It's going to come in a different way. 그냥 다르게 그 비슷한 상황이 또 나타날 거예요. So first I got to do my work. 그래서 처음은 제 숙제를 제가 해야 합니다. Okay, God. 네, 하나님. Here I am. 제가 여기 있습니다. What do I do? 제가 어떻게 해야 됩니까? I thought, do I stand up? Do I go outside? Do I say, uh, sorry, you guys, someone's trying to sleep. I'm not trying to go have a conversation with someone else. 그래서 제가 일어나서 나가서 사람들에게 어, 지금 자려고 하는데 혹시 다른 데서 대화할 수 있습니까?라고 제가 해야 되나요? That's an option. 그럼 그런 옵션도 Those 있죠. Options. 예, 항상 옵션은 있습니다. So what do I do? I thought, now I have a better option. 그래서 아니 나에겐 또 다른 옵션이 있다. I put my Bose noise canceling earphones in. 예, 그래서 제가 이렇게 귀 귀마개를 낍니다. 예, 그리고 이제 제가 이렇게 소리를 없애는 게 있어요. 그, 그리고 나서 아무것도 안 들립니다. 그럼 문제 해결이 되죠. 그렇다고 내가 나가서 절대로 사람들에게 얘기하지 않으니 그런 게 아니라 제의 바, 저의 반응에 대해서 제가 이제 책임을 지는 거예요. 어떤 경우에는 룸메이트한테 얘기를 해야 돼요. 네, 그리고 음식에 대해서 여러분 불평하는 게 무조건 나쁘다라고 얘기하는 것도 아니에요. 그리고 삶에 대해서 여러분이 짜증 낸다라는 것 자체가 잘못된 게 아니에요. 여러분이 봐야 되는 것은 첫 번째로 예, 그래서 여러분의 코에서부터 여러분의 발끝까지 여러분의 공간입니다. 여러분이 책임을 지셔야 돼요. 그래서 어느 누구도 여러분을 어떻게 만들 수 없어요. And once I own my space. 여러분이 여러분의 공간을 책임을 져야지만 then I may have to have a conversation. 그리고 나서 여러분이 대화를 하는 게 중요해요. You know, someone gets up at 6 o'clock in the morning, they sound like an elephant around the room. 그래서 어떤 룸메이트가 아침 6시 일어나서 코끼리처럼 막 소리를 내요. We need to figure out how this is going to work. 그러면 그때는 어떻게 해야 되는지 서로 얘기하는 것도 필요하겠죠. And that's the process of growing up. 예, 그리고 그것 또한 프로세스입니다. 성장하는데. You don't need to kill your brother. 예, 여러분의 아우를 죽일 필요 없어요. Violence isn't the answer. 폭력이 해결책이 아니에요. It's the typical answer. 근데 많은 사람들이 그걸 해결책으로 씁니다. That's not God's answer. 하지만 그건 하나님의 해결책이 아니죠. We start to work our way through the Bible. 우리가 성경을 계속 보면요. Violence. 폭력 그리고 파멸 오늘도 문제가 뭐예요? 폭력이 문제죠. 하나님이 주신 좋은 선물이에요. 하지만 우리가 잘못 사용하는 겁니다. 우리는 하나님의 은혜가 필요해요. It's easy to judge others. 다른 사람을 판단하는 건 정말 쉽습니다. If you find it in yourself, 네, 여러분 안에서 찾잖아요. it removes the judgment from others. 그러면 여러분 문제가 내 안에 있다라는 것을 발견하면은 다른 사람을 더 이상 판단하지 않게 돼요. Because I can say to people, 왜냐면 저는 사람들한테 이렇게 말할 수 I know 있어요. what that feels like. 아, 그게 어떤 느낌인지 저도 잘 알아요. Really painful. 그게 아프죠? What are we going to do about it? 어떻게 할까요? Choices. 선택입니다. Options. 옵션들을 생각하는 거예요. Thoughts, questions, reflections. 생각, 질문. 그럼 그렇게 선택하는 것 말고 아예 그 안에 있는 것들 없애버리시면 안 되는 건가요? So, without making any other choices, is there a way to remove the things, the heart problems? 끊는다 그런 것도 하잖아요. So we talk about like breaking off bitterness. Yeah, I mean there's tools. Forgive people. 그래서 도구는 분명히 있죠. 뭐 사람들 용서하는 거. Tell a story. 그래서 제가 이야기 하나 들려드릴게요. Years ago in Saipan. 그래서 몇 년 전에 사이판에서 One of the guys loved to fish. 그래서 한 사람이 낚시하는 것을 굉장히 So 좋아했어요. he goes fishing 그래서 우리가 나가서 낚시를 합니다. and he's bringing his catch home. 예, 그리고 이제 이렇게 잡은 물고기를 집에 가져가요. 그리고 이제 생선을 씻습니다. 머리 자르죠. 예, 그래서 뭐 머리하고 내장을 이제 다른 컨테이너에다 놓습니다. 근데 일주일 안에 그 안에 막 벌레들이 자글자글합니다. But what the amazing thing is, we also had a garden. 근데 또 우리한테 정원이 있어요. If you take the fish guts. 그 생선 내장을 가져다가 and you pour it in the garden. 그 정원에 뿌리잖아요. Plants. 식물들이 엄청 잘 자라요. See, God uses 하나님은 사용하실 수 있으세요. the brokenness of this world 이 세상에 깨어진 것을 통해서 to teach us about love. 사랑에 대해서 가르쳐 주실 수 있으세요. He's not afraid of brokenness. 하나님은 깨어진 것에 대해서 두려워하지 않으세요. I can assure you of this. 그래서 제가 이렇게 여러분 앞에 약속할 수 There's 있어요. nothing that's going to happen to you that He's not bigger than. 그래서 여러분이 어떤 것을 경험했든지 간에 하나님은 더 크신 분입니다. There's nothing that's going to happen in your life that he's not bigger than. 자, 여러분이 어떤 상황을 부딪히든 부딪히든 하나님은 그거보다 크신 분이십니다. So you don't have to fear anything. 자, 여러분 더 이상 두려워할 필요 없어요. You don't have to fear yourself. 여러분 자신을 두려워할 필요도 없어요. What life reveals about you. 그리고 삶이 여러분 안에 어떤 것을 노출시키든지 간에 If you knew there was a cure for every sickness, would you fear sickness? 여러분이 어떤 병에 대해서 모든 치료 방법들이 있다라고 안다면 여러분 병에 대해서 무서워 하겠어요? 아니죠. 왜냐면 모든 병에 대해서 어떤 치료가 있다라는 것을 아니까. Okay? Is there a cure for sin? 죄에 대한 어떤 치료책이 있어요? Is it an absolute cure? 예, 그래서 절대적인 치료입니까? Is there anything you're going to discover about yourself that God won't forgive or heal or restore or use for good? 그래서 여러분이 여러분 자신에 대해서 발견하는 어떤 죄, 아픔 그리고 그 모든 것들에 대해서 하나님이 용서하지 못하고 회복 못하시고 그리고 치유 못하실 게 있을까요? Yeah. So you have nothing to fear. 그렇기 때문에 여러분이 두려할 필요가 없는 거예요. There is a cure. 왜냐면 치료책이 있어요. You just don't know you're sick yet. 문제는 여러분이 아프다라는 것을 스스로 모르고 있다라는 거예요. Life will expose us as being sick and broken. 삶을 통해서 우리가 아픈 사람이라는 거, 우리가 깨어진 사람이라는 것을 노출시킬 거예요. Welcome to the human race. 그게 바로 이 인류입니다. But you have a choice. 근데 여러분에게는 선택이 있어요. We can walk into the grace. 자, 하나님의 은혜 가운데를 들어가든 Spirit of the living God. 예, 하나님의 영을 통해서 forgiveness. 그래서 용서, humility. 겸손. Or not. 아니면 다른 것을 선택하든. Um. I just want to ask if you have just your insight on like how our thoughts change after we ate the fruit of good and evil, delight. From before and after. 저 선악과를 따먹고 나서 우리의 생각이 어떻게 바뀌었는지에 대해서 혹시 통찰력이 있으십니까? Well, I can only share from my experience. 저의 경험을 통해서만 나눌 수 있을 것 같아요. And the good things that I have 그래서 제가 가지고 있는 좋은 것들 now are part of the problem. 이제는 그 좋은 선물들이 오히려 이제는 문제가 되고 In 있어요. light of what we're talking about now, 그래서 우리가 얘기하는 것과 비춰 봤을 I 때 want to defend myself from God. 그래서 하나님으로부터 내 자신을 방어하기 시작하고 I want to protect myself. 그리고 하나님으로부터 내 자신을 보호하고 싶고 See, He made us to not be afraid. 하나님은 우리가 두려워하지 않도록 우리를 창조하셨어요. So again, we are just what we are. 그래서 우리는 그냥 있는 모습 그대로예요. You are just you. 예, 여러분은 그냥 여러분이에요. You don't have to fear anything. 더 이상 뭐 두려울 필요가 없습니다. But God is going to take you back to maturity. 근데 하나님은 여러분을 성숙시킬 거예요. All you have to do is follow Him. 여러분이 해야 되는 것은 그냥 하나님을 따르는 것입니다. 하나님이 여러분과 함께 동행해 주실 거예요. 그리고 여러분이 손을 잡아 줄 거고 그리고 여러분을 위로해 줄 겁니다. 여러분 두려할 필요 없어요. 하나님은 여러분 편이에요. 그게 삶의 과정입니다. 성장하는 것. 그게 DTS가 아니에요. 그게 삶이에요. 예, 일입니다. 가정이 운동이에요. It's exercise. 예, 운동이에요. It's friends. 예, 친구들. Live life. 그냥 여러분 삶을 사세요. passionately, 열정적으로 vulnerably, 그리고 연약하게 no shame. 수치감 없이 And you know what you'll discover? 그리고 그때 뭘 발견한지 아세요? Shame. 수치감을 발견하게 될 거예요. Oops. Sorry God. Help me not to live in that. 그러면 여러분이 수치감을 발견하면 어 하나님 도와주세요라고 하면 됩니다. 그래서 어떻게 제가 확실히 대답해야 될지 모르겠어요. 그래서 여러분과 같아요. 수치감 없는 삶이 어떤지 저도 잘 몰라요. But I'm a little better at it now than I was 30 years ago. 네, 30년 전보다는 제가 조금 더 낫습니다. And you'll you'll find wonderful things about God as you follow Him. 그리고 여러분이 하나님을 따를 때 하나님에 대한 더 놀라운 것들을 발견하게 될 거예요. Lots of questions. Yeah. 물병 얘기하시면서 갑자기 이해되지 않는 게 사실 이해가 되는데 이걸 어떻게 생각하시는지 듣고 싶어요. 예. 네. 그 물병을 치면은 나오잖아요. 그게 우리 인간들이 갖고 있는 죄성이나 나쁜 마음들, 원래 악담에렇게 나오는 거잖아요. 네. 그 전화지에서 말씀하실 때 보면 내 안에 나를 죽이고 예수님을 믿으고 하셨고 그이 안에 물, 물 자체가 그 나의 죄성을 다 버리고 안에 사람들이 오면 치면은 사람이 꼭 나오고 그게 최종적으로 말씀하시는 거예요. 그게 뭐라고요? 그게 이제 최종적으로 우리가 궁극적으로 해야 할 몫인 것 같은데 And so, so when you talked about the water, when we hit the the bottle, the water comes out, and you were talking about the sinful nature of our responses that are coming out. But then, like in Galatians, when we talk about um, it's not me living anymore, but, but Jesus Christ living within me. So, is our ultimate goal? Um, is it that whenever something hits us, it's Jesus coming out? Yeah. yeah. yeah. So we, we 우리 안에 것을 버리면서 하나님의 영을 는 so is it that we throw our sinful nature away and letting Jesus come and fill us up? Yeah, so what we're talking about, when it means to be like Jesus, we're talking about character. 예, 우리가 예수님을 닮는다, 예수님처럼 된다라는 것은 성품을 얘기합니다. So to be like Jesus is to make choices that are appropriate to who he is in character. 예, 그래서 예수님처럼 된다라는 것은 예수님의 성품대로 예수님이 선택하는 것들을 우리가 선택한다는 거예요. So the stuff that comes out of me is you know, character stuff, jealousy, envy, strife. 예, 그래서 질투, 몸부림 아니면 어떠한 다른 모든 것들은 우리의 성품을 얘기하는 거예요. Now, honestly, 그래서 솔직히요. I still feel like I'm a long ways from being like Jesus. 그래서 저는 예수님을 내가 닮고 있다라는 것에 대해서 아직도 저도 멀었어요. But I'm working at it. 하지만 노력하고 있습니다. So yes, I want to be like righteous, kind, just, patient, long-suffering. 예, 그래서 저는 정말 맞아요. 예수님처럼 오래 참고 사랑하고 인내하고 그리고 이제 그런 예수님의 성품들을 닮고 싶습니다. But in this body, this personality, this gender, this expression, and it's going to be different for each one of us. 근데 그게 예수님의 성품을 닮아간다고 했을 때 나의 성격, 나의 성별, 나의 어떤 그 배경 모든 것을 통해서 내가 우리가 표현하는 거지 그렇기 때문에 우리 모든 사람들이 예수님의 성품 닮아갈 때 달라 보이는 거예요. We'll 그리고 그게 이제 다가오는 며칠 동안 제가 더 설명하겠습니다. Yeah. Um, so I'm thinking about all this and what we're talking about with um, how to change our character and um, change the way we act. How do you see that? um, partnership with the Holy Spirit sanctifying us as and like our effort in that as well. Because the verse in chapter four of Genesis that like Abel tells Cain like master sin, but we see all through Scripture that that's like that capable. We're not capable of that to the fullest extent that Abel would like Cain to be how do we partner with the Holy Spirit in sanctifying our character and not just make that of our own strength? 예, 그래서 우리의 성품을 이제 다루고 그것을 예수님처럼 닮아가는 데 있어서 얼만큼 우리가 노력해야 되고 얼만큼 성령님의 도움을 통해서 우리가 할 수 있으니까. Let me frame it a different way. 자, 제가 다르게 한번 이렇게 표현을 할게요. How do a man and a woman learn to love each other? 남녀가 어떻게 서로 사랑하는 것을 배울까요? 함께 동행하면서 There's no magic. There's no technique. 어떤 마술, 어떠한 기술이 있는 게 아니에요. Holy Spirit, 성령님, I choose. 내가 당신을 선택합니다. Holy Spirit says to me, Matt, 그래서 성령님이 나에게 Matt, I choose you. 내가 너를 선택한다. Okay. 우리가 같이 같이 한번 알아가 보자. 그래서 나와 성령님 나와 성령님의 모습과 당신과 성령님의 모습이 달라 보일 거예요. 그게 진짜 좋은 거죠. 제가 줄 수 있는 최선의 대답은 그렇습니다. 왜냐면 어떠한 기술이 있는 게 아니에요. 그 골로새서 4장에 4장 5절에 외인에게 대해서는 지혜로 인하여 세월을 아끼라는 말씀을 제가 들었을 때 제가 생각했던 이 외인이 그 파이프가 닫힌 사람처럼 느껴졌었는데 타이프의 의미가 아예 막 말씀 모르는 사람이나 하나님에 대해서 모르는 사람이나 구원을 받았지만 하나님에 대해서 오해하는 사람도 같이 해당이 And so, when you talked about people um, closing their pipes, does that mean for people who um, have a misunderstanding about God, who don't know God, or they know God but they know Him in a very twisted way? Yes. if there's lack of forgiveness. 그래서 용서치 못하는 부분이 있었, 있다면 lack of understanding of God. 그리고 하나님에 대한 이해함이 없으면 If I'm focused on my culture or my family, 그리고 나의 가정, 나의 문화에만 초점을 두고 있으면 then it does just kind of close the pipe down. 그 파이프를 계속 닫히게 만들어요. See, reality is God is who He says He is, and the more I know who He is, the more I can receive His love. 예, 그래서 현실은요. 하나님은 하나님 말씀하시는 대로 그런 하나님이시고 내가 그분을 알아가면 알아갈수록 내 자신이 마음이 더 열립니다. Love is not fairy dust. 예, 그래서 사랑은 어떠한 그냥 마술이 아니에요. That God sprinkles on us. 그냥 우리한테 뿌려주는 어떤 뭐 마술이 아닙니다. Love is an attribute. 예, 사랑은요. His choices. 하나님의 서, 이제 본성인데 그거는 하나님이 선택하는 거예요. The more I know what he values. 하, 내가 하나님이 무엇을 가치롭게 생각하는지를 아, 알면 알수록 The more I can love him. 내가 더 하나님을 사랑하게 돼요. 그리고 하나님이 나를 사랑할 수 있도록 해줘요. 자, 하나님을 아는 것이 어떤 그냥 마술 같은 일이 아니에요. There's a very practical aspect to it. 그래서 굉장히 실제적인 것입니다. God's made it clear. 하나님 굉장히 분명하게 This is 보여줬어요. what I value. 이게 내가 가치롭게 생각하는 거다. These are the things that are really important. 이게 나에게 중요하다. Choose me in walking in this way. 그래서 나를 선택하고 나의 뜻대로 이렇게 걸어라. And that's the process of us growing up. 그리고 그게 우리가 성장하는 모습이죠. 그러면 그 파이 아무튼 그 사람이 열 때까지 기다려야 되는 거예요. 팔, 팔열 때까지? 네. 누가 기다려? 어, 나에게 담당된 자랑, 내가 책임져야 할 때. And so when we feel responsible for someone, do we just wait for that person to open their pipes, their hearts? Yeah, God struggles with it all the time. 하나님도 항상 그 부분에 대해서 힘들어하시죠. Because he wants to love us. 왜냐면 하나님 우리를 사랑하기를 원하시는데 우리가 닿거든요. 우리의 파이프를. 왜냐면 우리는 하나님의 사랑을 바, 받고 싶지 않아요. And that breaks his heart. 그리고 그게 하나님의 마음을 아프게 하죠. But he won't violate the choice that he's given to us. 근데 우리에게 있는 그 선택, 그 자유 의지를 하나님은 침범하지 않으세요. Okay, a couple more questions and then I'm going to do some applications. So 예, 그래서 제가 한두 개의 질문을 더 받고 Follow-up question because last week we were talking about intercession, right? And then just learning how to like pray for other people so that God would break, like God would like want try His best uh, through the Holy Spirit, to, like you know, break those walls down. So Yeah. yes, that makes sense. yeah, so you're, you're praying and if you, 예, 예, 그래서 중보기도 할 때 그 사람의 그 벽이 무너지게 달라고 저희가 이제 성령님을 통해서 무너뜨려 주세요라고 저희가 기도를 하는 것을 배웠잖아요. 하나님이 하기 싫어하는 일을 우리가 하나님을 막 설득해서 하라고 하는 게 아니죠. Okay. this is this is not the problem. 그게 문제가 아니에요. Problem is us stepping up and inviting God into this thing that He's delegated to us and being engaged with Him in this world so that His kingdom might come. 근데 문제는 우리가 하나님이 우리에게 주어진 권위를 우리가 취해서 하나님과 동참해서 하나님이 원하시는 것이 이 땅 가운데 풀어지도록 우리가 하는 거죠. Okay, one more question. 질문 하나 더 받을게요. So, uh, When, when the Adam and Eve fall, the first thing God did was punish, like God did punish the serpent, and then even then Adam. Consequences, yes. The consequences, yeah. So we can see around the history that God is trying to to help us and make us better. Like yeah. first thing he, he did the comments, rules, raw fats, yeah. everything else. Yeah. So can we just say like our time right, right now, God is still helping us, like trying to make us better, like since that time in different ways, like after Jesus in trying different ways. Like first he tried rules and 예, 그래서 우리가 죄를 짓고 나서 이제 하나님이 우리에게 어, 이제 그로 일, 나타나는 결과들이 있었는데 그러, 그 후에도 하나님은 우리를 도와주려고 선지자도 보내시고 왕도 보내시고 그러지 않았습니까? 근데 지금도 하나님이 계속 우리를 도와주려고 하고 계시지는 않는지. two things God is trying to do. 하나님이 하시고 싶어하는 게 두 가지가 있습니다. At an individual level, 그래서 개인적인 차원에서는 and at a community level. 그리고 공동체 차원에서. And both are in tension with each other. 근데 두 가지가 다 연결이 되어 있어요. Trying to get us to grow up individually to be like Christ. 그래서 개인적으로 우리가 성장해서 그리스도를 더 닮아가도록. And he's trying to get us to build communities of life. 그리고 또한 생명이 있는 공동체를 세우는 것으로 하나님이 저희를 부르고 있어요. 그래서 한 나라를 세워주고 그리고 이제 또 개인의 성장. And both are expressions of God. 근데 그 두 가지가 다 하나님을 표현하고 있습니다. And, and God is at work. So the Old Testament is more about nation building. 예, 그래서 구약 성서는요 다 한 나라를 한 민족을 세우는 이야기입니다. The New Testament is more about the individual. 근데 신약 성서는 어, 개인에 대해서 얘기를 많이 하고 있어요. It's God at work to influence all aspects of life to try to get us to model to the world what life really is. 근데 하나님은 그 한 나라 나라, 한 개인의 그런 성장하는 모습들을 통해서 하나님을 어떻게 우리가 표현할 수 있는지에 대해서 전 세계의 사람들에게 보여주고 싶어 하시는 거예요. Okay, so let's do this. 자, 저희가 한번 이렇게 보겠습니다. Just take a couple minutes of application. 자, 저희가 몇 분 동안 적용하는 시간을 가질게요. What I want you to do. 자, 저희가 어떻게 할 거냐면 is think about where you're struggling with control. 여러분이 어떠한 부분에 대해서 지금 통제하는 것을 어, 어떤 통제를 지금 어려워하고 있는 건지 씨름하고 있는지 자, 여러분의 삶 안에서 어떤 부분에 대해서 계속 통제하려고 지금 씨름하고 있는지 okay, You don't have to talk to anybody about it. I just want you to just do some reflection for a couple minutes. 그래서 다른 사람에게 나눌 필요 없고요. 여러분 안에서 지금 아직도 어떤 부분에 대해서 내가 통제를 놓기를 싫어하는지. Another way of saying it. 자 다르게 표현하면 Where are you struggling? 여러분 지금 어떤 부분에 대해서 아직도 씨름하고 계세요? So I want you to think of a specific situation in your life. 자 여러분 삶의 어떤 특정한 상황에 대해서 한번 생각을 해 보세요. Okay, I'm not going to ask you to share it with anybody, but I want you to think of a specific situation in your life. 자 누군가에게 나누라고 얘기하지 않을 거고 여러분이 여러분 사, 삶의 어떤 특정한 상황에 대해서 생각을 해보세요. So think of a situation. 자 상황을 한번 생각해 보세요. Okay. Everybody got a situation? 다 어떤 사건 상황을 생각했어요. Now, look behind the situation. 그 상황 그 어, 어, 이면을 한번 보세요. What are you afraid of? 여러분 뭐가 무서우세요? Go to the emotion. 그 감정을 여러분이 느끼는 감정을 한번 생각해 보세요. 그 상황과 관련된 여러분의 감정이 어떠세요? 뭐가 무서우세요? 네, 여러분과 하나님 사이에서 지금 생각하는 거예요. situation is not causing that in you. It's revealing what's already in you. What are you afraid of? 그 상황 때문에 여러분이 그렇게 된 게 아니라 그 상황을 통해서 여러분 안에 있는 것을 이미 있는 것을 그냥 밝혀주는 거예요. It's just between you and God, but I want you to be really honest. 네, 여러분과 하나님 사이에서 지금 프로세싱하는 건데 솔직하게 고백하세요. God, I am afraid of 하나님, 저는 이게 두렵습니다. So just let the spirit of the living God settle with you in this. 그래서 성령님이 여러분에게 보여 수 있도록 한번 구해 보세요. Now, it's at that fearful place. 네, 그 두려움의 그 자리에서 하나님은 그곳에서 여러분을 만나고 싶어 하십니다. He wants to replace the fear with his life. 이제는 그 두려움 대신에 하나님의 생명으로 대체하기를 원하세요. First you have to own the fear. 근데 제일 중요한 것은 여러분 첫 번째 그 두려움을 그대로 인정하시고 느끼셔야 합니다. So just between you and God. 그래서 여러분과 그냥 하나님 사이에서 just say a simple prayer about that fear. 그 두려움에 대한 간단한 기도를 올리세요. God, 하나님. This is what I'm afraid of. 제가 이게 두려워요. This is where the pain is. 고통이 지금 여기에 있습니다. And I invite you into this area to deal with this that I might be set free. 그래서 하나님 제가 자유케 될 수 있도록 이 부분을 하나님 다뤄 주세요. no matter what it takes. 그게 내가 어떤 것을 들어서라도 Come into this place in my hurting heart. 하나님 아파하는 이 마음 가운데 들어오셔서 Because that's where I need you to meet me. 왜냐면 그곳에서 제가 하나님을 만나야 합니다. And I just want you when you've got an idea of what it is, I just want you to put it into a simple prayer, just loud enough so it's you and God, but I want you to talk to God about it just for a minute. 예, 그래서 여러분이 그게 어떠한 두려움인지, 어떠한 감정인지 떠오르면 그 감정에 대해서 하나님 앞에 기도하세요. then just finish by thanking the Lord. 그리고 나서 하나님을 초대하시고 나서 하나님이 여러분이 예, 그래서 감사하십시오. 하나님 이 삶에 이 부분을 주님께서 다뤄 주실 것에 대해서 감사 드립니다. 그래서 정말 하나님의 은혜를 내가 경험할 수 있는 그런 기회들을 또한 주실 것에 대해서 감사 드립니다. 그리고 내가 이제 두려워할 필요가 없다라는 것에 대해서 so put, faith in the situation that God is going to meet you right there. 그래서 하나님이 여러분을 만나 주시는 그 곳에 대해서 여러분 믿음을 심으십시오. 믿음을 선포하세요. Thank you, Jesus, that you are the answer. 저 예수님 주님이 응답인 것에 대해서 감사드립니다. Thank you, Holy Spirit, that you came to empower us to walk in that answer. 그리고 하나님 그 영역 안에서 우리가 걸을 수 있도록 우리에게 권능을 주신 것에 대해서도 감사드립니다. We have questions, God. 하나님 저희에게는 물어볼 게 너무 많습니다. We're struggling, God. 하나님 우리가 씨름하고 있습니다. And we ask you for help. 그리고 주님의 도움이 필요합니다. So how to give up control. 우리의 통제를 우리가 이제 포기할 수 있도록 and to deal with the issues of our heart that terrify us. 그래서 우리를 무섭게 하는 그 마음의 문제를 우리가 다룰 수 있도록. To risk being transparent. 그리고 내가 투명하게 사는 것에 대해서 이제는 내가 모험할 수 있도록. To risk dealing with shame and lies. 그리고 수치감과 그 거짓말들에 대해서 이제 내가 솔직하게 다룰 수 있도록 도와주십시오. Because it terrifies us. 왜냐면 그게 나를 두렵게 합니다. But we want freedom. 하지만 하나님 이제는 자유를 원합니다. Because he whom the Son sets free is free indeed. 왜냐면 우리를 자유롭게 아들이 우리를 자유롭게 할 때는 우리가 진정으로 자유함을 경험합니다. And I thank you for the freedom that you have for us. 그래서 우리를 위해서 자유를 예비해 주셔서 감사드립니다. In these weeks and months and years ahead. 그래서 다가오는 어, 몇주몇달 그리고 몇 년. And we pray in Jesus name. 그것을 경험하게 될 것을 믿고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. Okay, you are dismissed. So the outreach, the local outreach teams, do you know who you are today? Yes. Yes. Yeah.